Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Nabi Allah ya Rasulullah ya Habib Allah Anda sahibu rawduh, Anda babullah Anta sahibul Quran Anta sayyidul anam Anta sahibus sunnah Anta sahibul wasilah Anta sahibus syafa'ah Liridu illah Bisyafa'ati rasulillah Biniatin solihah Padilah mahabbah Biwasilati nabiyika Wa rasulika habibil Mustafa Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته من الأنبياء والمرسلين khususan Nabi Adam wa Ummina Hawa alaihi masalam Nabi Loh Dawud, Nabi Loh Khadir, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Nuh, Nabi Yahya, Nabi Ilyas, Nabi Sulaiman Jami'il Anbiya iwal mursalin khususan malaikatil muqarrabin Jibril Mikail Israel Israfil Kiromang Katibin alaihimussalam Sonlah kodrati ruhi kanjeng Sultanil Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an Sunlah kodrati ruhi ashabin nabi kulihim Khususan khulafai rasidin Abi Bakrin wa Umar wa Usman wa Ali radhiyallahu anhum Sunlah kodrati ruhi Aulia il karomen fi makbaratil baqi' wal ma'la la khadrati ruhi syuhada ukhud khususan sahabat Hamzah la khadrati ruhi a'imatul arba'ah Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hanbali, Imam Maliki rahimallahu anhum. la khadrati ruhi masyayikhi qadiriyah wa naqsabandiyah wa jami'i turukil mu'tabarah jamil awliya itis atil jawiyah alladhi balagutin di Indonesia awal Sunan Ngampel Raden Rahmatullah Saya Malik Ibrahim saya Maulana Ibrahim asmur Kondi saya Maghribi Sunan Giri Sunan Derajat Sunan Maulana Mabdum Ibrahim Sunan Bonang Sunan Muryo Sunan Kudus Sunan Kalijaga Raden saya Kanjeng Sultan Patah Sunan Gunung Jati Jami'il Aulia wali-wali pasir Pak Yoso sesepuh mijen Dema Ali Kubur Sohibul Hajah keluarga besar Ibu Hajah Masrurah Ali kuburina hadil jamaah baina baikum wa umahatina wa umahatikum wa jadina jadikum wa ahlina wa alikum wa li muallimina wa li muallimikum wa masyayikhina wa masyayikhikum khususan murabbi ruhi wa syaihi simbah yai maksum mahudi bin ahmad yazil karawim badul raibaim badul zainib Assalihul hati wa abama ali kubur muslimin muslimat la tu'adzib ila yaumil kiamat bin yatim solehah bilul walidin wasilah datang para guru, para wali, para kiai Hasil makawusi sohibul hajah ij'al Abdan Ahmad Mukhtar wa Ika Nurjanah Mubarakan bidini wa dunia wal akhirah Hasil dana hadil jamaah Fi makawusi didini wa dunia wal akhirah Bibarokati siri lahumul fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Uhdina surabal mustaqim Surabal ladhina an'amta alaihim Ghairil maghdubi alaihim Waladhalin Amin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Ahmaduhu an khalaqolakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha litaskunu ilaiha waj'ala bainakum mawaddata wa rahmah wa ashkuruhu an ja'alakum su'uban wa qabaila bitanasulil ladzi huwa aslu kulli nikmah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana dan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa walah amma ba'd Fa inna nikaha min sunanil marghubah allati 'alaiha madarul istiqomah. Al-Qurama Al-Aiza Al-Ajila Umana Urasul Warasatul Ambiya Masyayih wal ulama Asatid Al-Qurama Man balagho rutbata ahlil fadli Walau sobian Kalangkung sepuh, bini sepuh, aji sepuh, kasepuhan ingkang rawuh sedaya para pengasuh. Panjenengan diko sampun lebdo ing sabda tama kebak ing ular Udan-udan Pancawura katasih kersa rawuh nenggo paring berkah panjuludonga. Nyukuri ingkang kagungan kersa senajan to ijab kabul wis kelewat kadaluwarsa. Rawuh donga ngluberi ingkang lenggah sedaya dalu menika kaparingana beja mulya, panjang umur, panjang yuswa. Amin Allahumma. Saestu para kiai rinten dalu guru wentrah santri. Lumantar kitab suci kula pundi kula hormati utami romo Kiai Haji Mastur, romo Kiai Haji Abdul Basir, romo Kiai Hasan Budi, Romo Kiai Ahmad Subadar, Romoki Ahmad Kodim kathahipun pejuang-pejuang Islam, guru ustad telatah pasir. Mejen eh mijen kok mejen. <laughs> Mijen. Sedaya ingkang rawuh utawi boten waget lenggah rawuh kawontenan. Muga-muga kaparingan panjang umur, panjang yuswa. Amin Allahumma. Sedaya para kiai kula pundi kula hormati. Minulya pejabat aparat telatah Pasir Pak Kades Sugiarto Pak Kadus jenenge sapa ra ditulis teng mriki mboten napa-napa Muga-muga kanthi intin pangestu beber ilmu niki dalu sarana pangkat panjenengan dika besok dadi pangkat pengapura pangkating swarga Allahumma warga besar Ibu Hajah Mas Ruro sehat waras juga lae kelangenan Joko goro-goro kaya apa ta ya ya tak undur-undur boten napa-napa bahajah masrurah sakeluarga kanthi pengaosan Mbah Rurah tambah saya bakoh ora lempoh Allahumma mergo kanthi sedekah ora lempoh malah saya bakoh alhamdulillah sedaya panitia keluarga besar saking tangga teparo putra wayah Mbah Masruroh dibantu Pak polisi keamanan saking banser banserep <laughs> barisan serbaguna tentara-tentara surga bayarane mengujud Nek bejo dikai nek ora ya Allah kecut ya ini. moga moga oh bangsere kula niku wani mati sing wedi kene apa ngeleh. Mula <laughs> anger mune bangser kurangan nuk ngamuk kok piye. Bangser-bangser iki swargane dhisik tinimbang karo kiai. Nggih. Mlebune swarga dhisik bangsere, mergo goleke jalan kiai ngono lho, Sar. <laughs> Napa ingkang jenengan dalno pikiran bondo priya tenaga kangge pengajian dalu menika Gusti Allah ora sari asawab bigot ridaat ketaat ganjaran delok kangelan sing kangelan entuk bayaran kerja entuk gajian sedaya direwangi udan-udan melenggah ngenteni dawuh kiai pengajian muga-muga tambah pikuatan rezekine gampang kredit iso nyauru oh. Allahumma Utang pripun yai Brambang udane deres Ditakeh udang awake lemes <laughs> Eh, udan terus brambangi ora payu. <laughs> Aweke lemes, sitake utang sirahe ngeluh. <laughs> Pasir, pasir. Mula jamaah ingkang somo lenggah njenengan jangkah metu ngomah, rasane kaya wegah diringi ketiban Jawa. enak eh, kelon lak yo gayah kena ngopo mangjangkah golek tombone manah lumantar mau idho hasanah muga-muga dadi istiqomah lek ibadah senajan regone bramban murah ngiculi Gusti Allah rizki sing liya teko barokah awake sehat tentrem le omah-omah anake yo genah soleh-solehah Allahumma anake jemika bojo meteng meneh alhamdulillah Wis ben brambang rega murah sing penting bojo meteng rak ya wis. Allah Gusti dipun syukuri kena ngopo kok kaya ngeten iki kakahing menungsa ingkang dosa mingresula pirang-pirang nikmat sing diwenehno kadang kathah menungsa ingkang dosa milirwa kewajiban ora ditindakno alasane ya ana jajal kurang nopo dikai sehat, diparingi tenaga, dikai garwa meteng metu putra. Dikai griya, dikai pangkat, dikai bondo. Pirang-pirang nikmat sing diwenehno awake dhewe ya do krasa nampa ning kenah ngopo? Kata menungso do syukur mring Gusti Makawasa. Kewajiban ora ditindakno, alesane ana mula akhire tumiba musibah bencana udan pancawura dadi banjir rekoso tigun ratak suwe padang ratak dadi ora ana udan timbul kebakaran Ya Allah, gununge do jungkur, ana sing banjir lumpur. Niki kabeh menungsane do kufur lali syukur. Mula kesehatan, kesempatan, umur panjang, Ibu Hajah Masruroh ngundang pengaosan dandan-dandan iman. Iki dina jaman wis edan kemaksiatan, kemungkaran, kejahatan, perzinaan berkembang pesat terang-terangan. Anak wong Islam ora kenal Quran, senenge karokenan, HP-ne ombo-ombonan, malam Minggu SMS. Kene ya ana. Ya Allah Gusti, ora joko ora prawan, sing tuwa ya ora ketinggalan sandal teklek ning krikilan, tuwek-tuwek yo update status WKWK. -WK. <laughs> Aku ndak bisa tidur dengan dapurmu yang ya Allah. Wong iso ora kenal Quran, pengajian mung dianggap tanggapan. Mula niki al jannatu bil makarih wa innan naro mahfufatun bil adat. Swarga dikupengi perkara sing nyengitno, neraka dikupengi perkara sing nyenengno. Jaja tanggap nondang dutan. Wah, ana biduan rodok nyincing rokile jogetan. Wah, syukur ana oplosan. Jogete pol-polan. Ora udan jaluk banyu, air, air, air. Lah iki ana pengajian. Aku job udan kira-kira kita kau pengajian apa mulih kelonan diku tes-tesan selalu Allah, Muhammad Buanter ya cah kowe Selat Allah Gusti kipasmu ngajoke sithik panas pisan kita. Eh. bar ini obat nih ke wau ya Allah iki iki Napa niku pilek pilek Mekah kula wangsul umroh dinten Minggu kala wingi, Senin prei sedina Selasa ning nggonmu kene iki tak kandhani yo. Aku ambruk iki mau ning kono watuk tak ombeni. Kok panase ra karawang rasane. Atis ning baru obat iki mau yo. Meh ora kuat mangkat dijundur meneh ora to yo yo aku ngono. Wayah diundur mayah walai ngaji malah aku lara iki piye to Mbah Kaji Masrura. Hmm. Endi wong endi kok kesek-kesek edan karo Joko Goro-goro ki sing ditewangi. pokoke ngundang kene arep coba gara-gara aku mah yai anake dikon ke menah. dimundurke meneh iki meh ra teko kula yai niki wau kok Allah Gusti puilek ngelu puanas ning kene Mekah niku puwanase boten kantenan ora tau ana udan mrene kok udan wae wingi enten pasir debu niku wonten oh, napa niku angin beliung saking debu ya Allah berarti hujan debu wabeh ketangge masker mila niku saanane wong sing temreka niku mesti watuk, sing ora watuk mung siji, onto niku lho. Kabeh watuk kabeh. Eh, iki mau kaya arek teko kaya ora, aku mbok ora kelingan wong itu wis kadung edan karo Joko goro gara aku ora mara. Eh, ya Masurah, Mbah Masurah. Muga-muga ora lempoh saya bakoh. Panjang umur, panjang umur Allahumma. Sedaya waras Allahumma. saben dina tak kandhani pirengno pira suwene wong urip ing alam donya esuk awan sore lan bengi monggo ngaji nderek kiai saben dina tak kandhani pirengno ku tindak becik wong urip ing Islam dunya rukun Islam lima warnane pengajian aja ditinggalke setengah sasi limolas dino longap longo kina boy piye iki mau eh iki lagu piye iki mau bocah lali jadi pengajian iki mengke sak muni muni nih limolas dino ranya kalau mikul lali kok piye lah baik Allahumma laikus menurut Allah Kau ngaji ni sakmuni muni ni. Pokali bingung iki lagu apa pelong apa pelong cai Ayo disiap kese. Gawe ki. Kira bangi golek angsuran anak-anak itu lu rombongan. Oh, pasir barokah. Amin. Allahumma. Muga-muga sakit ziarah Mekah Madinah Allahumma. Niki mbok menawi tasih kathah malaikat ingkang derek, mugi-mugi ingkang dugi dawa umur gampang rizki. Sakit ziarah wonten tanah suci. Muga-muga ingkang biutangi iseng lunasi. Muga-muga sing utangi wonge lali. الذين إذا فعلوا فاخشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم Widodoro, widodoro, Ya Allah, warungi moro. <laughs> Edan jek napa niku Mas? Satu-satu. Edan jae nggo tulakane. Nek duwe dhewe ora usah. Amin. <laughs> Edan susu loro kiwa tengen lho. <laughs> Heeh, garis wedange susu. Ka ono ndok loro. <laughs> Pi gelem ndoke loro iki. Eh, muga-muga do kaji ya le. Yai lembih mulih umroh tanah suci. Muga-muga weruh tanah suci. Allahumma Bawa ngaji ni sak muni muni ne. Aku kira tu lali aku kok ngaji kira lali. Ndok eh, nak gelundung wah dah nak kene ay. Tiga i, anu kono. Ndok, ndok. Ndok gemak kok bunder bunder, kroso enak kok liar liar. Ya kene kene, gih mata lu. Karena tak baca ni kocar kacir ni. Allahumma salli wa على ala sayyidina Niki monggo pelan-pelan. Nomor siji kulon jenengan syukur nang pangeran ya Allah. Tiga i umur panjang, kesehatan, nyerot ambekan, sak serotan regone larang. Ibu Hajah Masroh lenggah wonten rumah sakit sak serotan. Opnam oh, bayar legone larang ora karuan. Lah kula jenengan sewengi linggih kursi senek dikai mung cak mendelengi kiai nyerot ambekan ping pirang-pirang. Mboten krasa kula jenengan. Nggih mboten? niku kenikmatan regone larang saking larang toko swalayan ora ana wong sing ngadol kesempatan iki digondeli sing tenanan dibayar lae utang nyerot ambekan la ilaha illallah La ilaha il pangkate sapa duwite sapa sugih sapa warase sapa sapa umure tenaga nyawane sapa bojone sapa anake sapa sedaya niki niat lek omah-omah anakku ngger muhtar nur jannah niate isi fil ibadah tujuanmu omah-omah iki kanggo bantu ibadah kowe jen dhewean sembayang ngabote ra karuang duwe bojo kanca loro teman akhir iso gugah-gugahan tujuan omah-omah kanggo ngibadah golek mardotilah siji tambah siji dadi pitu nger. pergo siji imam loro makmum iki jenenge wis salat jamaah salate wong nikah rong rekat luwih utama tinimbang salate 70 rekat sing durung rabi mula cah nom-nom cah joko-joko kowe tak kandhani kowe ndang rabi yo kuwi bekakas ora mung kanggo nguyoh yo lek Cakai kok melu guyu cakwe. kowe. Cah cilik-cilik meneng wae le, itu dengar ngerti wayahe. Ayo le, rong rakaat sing wis rabi luwe utama tinimbang puluh rakaat sing tulung rabi. Mulo rabi, makane apa ya sego. Ojo kuatir Pak lek iki biyen duwe apa. Saiki mobile anyar le, kuwi kredit le. Tapi ndelalah ya iso ngangsur kok. Nggih napa mboten? Nggih. pokoknya angger rabi Gusti Allah bakal maringi rezeki mengke kula kandhani pelan-pelan alon-alon sing nomor siji tujuan ibadah gawe ngibadah tujuan nikah wis kudu iso njaga maksiat netra ngeremno peningal wis orang gubris perawan manis lambi tipis pringas-pringis takkan tergoda mung wedang jahe nggo angin nek wis duwe dhewe ora usah iki beda mung bungkuse jerone padha wae ora percaya bukake apa piye dadi kandhani kok ya. mula tujuan omah-omah sing nomor siji ayo le golek mardotilah sing bapak kerja metu ngomah golek maisah niku nggih ibadah mbok macul ning sawah Mbok ning kantor, nggone pabrik niki kerja golek maisah sing wong wedok umbah-umbah olah-olah ngrumati bocah iki kabeh diniati ngibadah namung golek mardhotillah amin Allahumma iya kana budu wa iya kanas Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil Senajan cocok lawan hawa nafsu, nek diniati sae ya iku entuk pangestu, senajan nikah entuk nikmat berkah, nek niati sae ya ditulis ngibadah dicekel Kiai Naib uzawwijuka ma amarallahu subhanahu wa taala bihi min imsakin bi ma'rufin au tasrihin iki niat ning jero ibadah. Kabil tu nikah ning ati ni niat ingsun ibadah iki tujuan sing nomor siji kulon jenengan nopo kewolo nyambut gawe apa wae polah obah namung golek mardhotilah kun indallah khairon nasira do dadiya mungguhe Gusti Allah api-apike menungso kados pundi kula panjenengan menika gesang wonten ngarja padha dadekno Gusti Allah ridho sak polah sak jangkah goleki mardhotilah kun inda nafsihi saron nasira do dadiya mungguh awakmu dhewe elek-eleke menungso saandhaping sedayanipun para makhluk makhluk senajan pinter sundul langit sugihmu kaya ngopo kena nggo nambaki segara duitmu tumpukane kaya gunung lir kadya ora usah adika ngadigu ngadiguna aja do rumangsa bisa ning bisuwa rumangsa sallu ala Muhammad amal kula penjenengan durung mesti ditampa mboten usah golek eleke wong liya awake dhewe kakean kun indan nas rajulan minan sirodo dadya munggui menungso liya kula panjenengan sebagian wong saking manungso ateges manungso liya iso nucup kabecikan tetanduran nalika kula panjenengan gesang wonten ngarecapada iso dicecep tetanduran kabecikane marang manungso liya tak tak gambarno kaya dinipun wayang wayang sing wajib nglakoni sembayang seneng aweh pepadang uripe ana ing gedebok ing pisang gesang pindane tiang gesang. nih debok diceblok no ngendi mesti tukule ora bakal beli yang ora tukul tunas anak-anake anak no buah sing dipangan enak rasane khairun nas uhum linas saapi api menungso, menungso sing iso manfaat karo manungso liyo Amin Allahumma. mulo Mula Ibu Hajah Pasuruh sing dikelangenan ngadake pengajian sing teko wong pirang-pirang mandala ala khairin falau tau ajru mislu ajri entuk ganjaran bumasra mboten kirang babar pisan sedoyo pasir mijen kaparingan keberkahan rezekine gampang kredit iso nyaoro uripe tenang rezekine gampang brambang ora payu ora masalah sing penting sehat alhamdulillah kaya ngene kok yai brambang mateng wit <laughs> Ya Allah Gusti, awake belang-belang sak. <laughs> Astagfirullahal. An-Nabi, An-Nabi sallu alaihi salawat, salawatu alaihi. Niki ngundang malaikat bendo moro malaikatnya. muga sak pasir mikir tur dikir ora ana sing kentir. Allahumma annabi annabi sallu alaihi salawat salawatu alaihi Mustafa ala Toha ala Yasin Ya Rasul kami yang penuh dosa yang tak pantas di surga tapi tak kuasa di neraka hanya syafaatmu ya Rasul yang membukakan kunci surga Tolong kami ya Rasul Ahisna Ahisna ya Rasul salam. ala Muhammad Rasulullah Anta sahibu Anda Anta babullah Anta sahibu sunnah Anta sahibu wasilah Anta sahibu syafa'ah Anta samsun Anta badrun Anta nur hisakum bisolati alaiya pepaisi pepanggian kulon jenengan kanti nyebut asmane Kanjeng Nabi solawat Insya Allah awak sehat, asam urat minggat, darah tinggi mari, wong sing seneng moco solawat. Solawat. Ben ketok urip nek semene iki ana nyawane, mbok yo muni ben ketok rame kok mentelengai Solawat. Wong sing maca solawat ora bakal melarat dunia akhirat. Uripi selamat wajib untuk pitulungan syafaat napa melih Kanjeng Nabi ngendika ning gone setunggalipun hikayah cerita panjang dina Jumuah ning gone Sareh Fatul um-, Muin Ianah bab kali. niku bab Jumuah sapa sing dina Jumuah gelem maca selawat ning masjid pone musala mauludan asra kolan Wis makmurke masjid musola maca solawat dina Jumat le maca ping pitung solawat. Pitu maca solawat wajabat lahu syafaati ngendikane Kanjeng Nabi wajib untuk syafaatku, wajib ketemu aku. Amin. Allahumma. Mula pokoke niki sing nomor siji ridane Gusti, nomor loro solawat Nabi Iki mengi alon-alon mergo kula jenengan namung gondelan kalih Quran lan hadis, Quran peranatan aturan hudalin nasi bayinati minal huda wal furqan, petunjuk di hak batil karom dini ala bainakum mawadah waroh kasih sayang, lanang seneng wedok, wedok seneng lanang wis dadi garis yang pangeran tulisan Quran. Mula nek wong ana wong lanang seneng karo wong wedok, wedok seneng wong lanang kuwi wis dadi kodrat kodrate pangeran. mulon jenengan aja ampun nek ana wong lanang kok demenan karo wong wedok wong wedok kok senengan karo wong lanang iki wonge waras Dene ana wong lanang kok ora seneng wong wedok, wong wedok kok ora seneng wong lanang, iki wis tau tiba, mure kendho kopla saudara-saudara. Wis nase Quran hadis ngendikakno nikah sunati termasuk nikah sunate Kanjeng Nabi, kula jenengan iki nomor kalih itba Rasulillah. Ben iso ngeremno peninggal, iso ngeremno kemaksiatan, mergo nek wis duwe bojo ana bakal ketentreman. Ora milik sing melok kesusu muluk malah akhirnya dadi melak naudzubillah min. Mula siji Quran loro hadis gondeli sing tenanan. Wong sing maca selawat sing jeneng Kanjeng Nabi Muhammad benjang cetha bakal syafaat syafaatul uzma dina kiamat donyane selamat bukti wonten setunggalipun cerita urun ke nggih Bu nggih keceritaan iki nampa cerita ngono lho maksud Ibu alon-alon sik nggih Bu nggih Bendina turu apa ora kesel, bendina gledak apa ora pegel, sekali-sekali lek rodok wengi, mentelengi kiai, mengko didongani. Ngoten nggih? Kula niku kalih ngeling-eling aku kula niku ngaji rada lali niki pisan. Lambene urung mati lunyu wong ngasih ngasih pertama iki tak kandhani lah. Bocah iki bingung lagune apa bingung napa bocah iki. Keliru terus saya mau tak delok kok piye. Tapi jenengan orang ngerti nek iki mau keliru. Sallu ala Muhammad. 15 dides didis bocah iki. Angsuran bingung golek utang ya. Wonten setunggalipun cerita ana cah nom-noman tuwa Gus ganteng yo. Kiyambake niku arep lunga. Hijrah. Pindah panggonan suwijining dina kiyambake lunga niku mboten nitih unta, mboten nitih pajero mobil mboten. Kiyambake lunga niku wau nitih jaran numpak kuda. Biasane jaran ditunggangi. Niku nggih biasa ditumpak ayo enak gal dina nggo lunga ayo enak. Ae lho suwijine dina bocah iki mau ra diapes. Jarang ditunggang, lah kok beko. Bocah kuwi kaget ateti wae. Ngantuk bocah lah. Buat gawe kok kaya ngono kau ya di sudah di. lali kok yai suwe ra ngaji ngeten iki lho yai. Bocah kok do error kabeh bocah iki cah. ini modok bingung anak buah padha nglewong. <laughs> eh bocah gemblung. Didelok malah ke mules. Dhuwur diambung ngisor malah telas, Maksud kula niku bocah bayi niku lho yo. Dhuwure diambung isore ngompol ayo teles to yo. Iki pikirane kok tekan ngendi-ngendi. <laughs> Allahumma sholli ala Muhammad. Engke masalah pernikahan mengke wis meteng ae gampang-gampang guys. Mengke mengke wis lewat kok iki syukurane wis lewat lah. Wis tak muni-murine pokoke nggih. Kula nyengeni bocah niku lho yo. Bocah gemblung bocah kok wit gawe kok karepe dhewe. Bocah nom kala wau jaran ditunggang beko jaran niku rewel. Mancal-mancal negar-negar. Lah dalan ngigrek jarane. Wis lah dalan. Iki karo cara micet iki keliru bocah Jaran iku negar-negar. Ngantek ngorak-ngarik wong pirang-pirang. Mboten enten sing iso ngatasi negaring jaran. Ngantek mlebu ning gone kerajaan niku jamanipun Malik Aziz bin Marwan. Niku wonten pendopo ditegar terbang ditebuat tebah dipun tabrak dipun jaran punggo prajurit tan bisa ngatasi mamuk ngamuk bekoning jaran. Sah niku wis ngewel medeni ngatasi jaran ora iso. Jaran nendang prajurit nendang Punggawa mlebu lenggah pasewakan raja patih Punggawa kabeh senopati ana ing palenggahan jaran negar-negar mlebu nang kerajaan anak raja ingkang tasih alit ije cilik niku mboten saged owal saking endoning pinguning jaran kepidak katendang jaran anak raja mati innalillahi wa inna ilaihi raji susah cah nom niku wau ki piye mati aku mati aku anak raja kepidajaran sedo we pawarta katampa dening pun brita dening sang raja pilih putra sedo dening pucah muda sing nunggang kuda abang praupan beranang kuanas raine godhok wayah sirisi sayembara kabeh prajurit punggawa piyakno wadya bala Pidono patunjoro bakas jongko Sopo pamudo ingang wani Gendak singkolo merjoyo anak rojo Pidono Wabih prajurit Punggawa ngebiar Gulein cah nom kolowau Cah nom kolowau Dipun jolo jarani dipingkut Dini punggung punggawa Cah nom dikecrek dipun bondo Susah nelongso mati kulau prajurit kula mboten sengaja nyun ngapura prajurit kula mboten sengaja badhe merjaya anak raja kula mboten sengaja tidak usah banyak bicara bicara di kantor saja gayane <laughs> polisi tak ngono tidak usah banyak bicara bicara di kantor saja ora usah kakek omongan urusanmu karo raja bocah niku dipun bondo kowe bakal kapidana pati kowe gen. cah nomiku susah nelongso krentek wonten sakjeripun mana? Gusti ikan kang udaneni usik obahing jagat jeripun manah manungsa ya kawula Boten wonten ingkang nyelametaken pun hamba kawula kejawi namung panjenengan dikola haula wala quwata illa billahil aliyil Gusti menawi panjenengan nyelametaken dhateng kawula saking bebono bondo papunjara Bagas Jonggo saking gotipun sang raja kula badhe ngawontenaken nandar kula kula badhe nandar nandaripun kula iki nandar bocah iki kula ajeng nandar menawi jenengan nyelametaken saking gotipun raja kula boten kabagas jonggo kula kula nandar nandar kula kula badhe ngawontenaken pengajian Ingkang pun pengajian kula badhe mau solawat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku pun bocah nom kala wau. Krentek susah nelongso karo nangis Gusti. Kula badhe ngawontenaken mau solawatan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ringkesing carito. bocah muda kapikut kabondo kasuwanon sang raja raja lenggah siniwaka nggawa pedang abir sak depo raine abang godhok nesune tang bisa kabendu manungsa abang meranang pidana garine bagasane ning delalah kersane Gusti Maha Murah nalika durung sumerep wajahipun bocah nom pamuda ingkang midana putra kala wau ngamuk godhok petan iso dibendu babar pisan nanging Bocah nom kala wau nembe dipununggahke wonten pasewakan palenggahan. Lah kok ana cahya mencorong saking nur wajahipun bocah nom. Nyirep gotopeng ping para palenggahan, sang raja nesune ilang. Lah kok malah senenge ra karuan. <laughs> kene kene kene. Bocah nom bocah bagus kene kene kene nyadong duka sang raja kula nyadong duka iya iya kowe tak ngapura kene kene <laughs> kene kene kene matura eh sakdurunge matur kowe ngombe sik ngombe sik kene kene kene <laughs> kowe ngombe wetan jeruk sik nggih sang raja nggih sang raja <laughs> piye wedange jeruk piye eh, kecuten kurang gula sang raja Kowe iki gare ngombe kok kaya ngono. Nggih kok Sang Raja kecuten kakan jeruk wulan kulone. <laughs> Dene nek kaya ngono campuren karo edan susu. <laughs> Piye rasane wedange susu? <laughs> Sang Raja jeruk campur susu mensa jampean. Wis, saiki ngene. Kowe matura Blaka Suta. Kowe nalika arep dolan kasowan mrene iki kowe golek dukun teko ngendi kok ngantek iso ngirep nesuku kowe golek dukun teko ngendi arep nolak udan go pengajian kok ya ora iso tetep panca ora iki hmm? dukun pasir kok ora ono sing mandi eh? <laughs> kowe golek dukun teko ngendi kok ngantek aku sing kala mau arep nesu ilang nesuku kok rasane atiku wajah peraupanmu ndadekno aku seneng dadi guyu <laughs> kowe golek dukun teko ndi kula mboten patus dukun sang raja kowe ora golek dukun mboten nek ora kowe golek dukun pasti kowe golek tukang sihir kowe sing iso nyiret ilang amukku mboten kula mboten patus tukang sihir lah kok ora nganggo tukang sihir ora nduwe dukun terus kowe ilmu apa nggih wale-wale napa sang raja nyadong tukok yo kowe matur ngeten sang raja nalika kula kabonto kapingkut dhateng punggawa prajurit panjenengan dika kula gadah nandar nandarmu apa menawi panjenengan boten duka kula boten kapijono baga jonggo kula kula badhe ngawontenaken tasakuran waliman waliman tasakuran nggih Kula wali walimahan pengajian ajeng maca selawatan. Oh o oh, o oh, o oh, o o oh iki to. Kowe arep mauludan, arep selawatan, arep pengajian, arep tahlilan. Mm, mm, mm, kira-kira kowe butuh duit pira? Hmm? Kalau ngundang Joko Goro-goro sak komplite wayang barang kuwi kira-kira butuh duit pira? Hmm? Kira-kira sak kantong iki cukup apa ora? Hmm? Eh, ala julit punggawa. Sikokno duit 10.000 dinar weneh no. bocah muda iki dekne arep maca shalawatan arep tasyakuran arep nguculi nandar aku kepengin entuk keberkahan waosan shalawat iki tak ngapura bocah muda tak hadiahi 10000 dinar mergo iso ngilangake nesuku diseneng atiku <laughs> kowe tak ngapura amin allahumma Masya Allah Mata ini anak rojo Kok di Ngapura Malah mulai dikei hadiah bebono Mergo barokah solawat Mula penginiki nandar ucul makbulan indallah solawat dadi awa sehat Ibu Hajah Masruroh ora lempoh malah soyo bakoh amin Allahumma Mula sapa sing maca selawat awake sehat ora bakal melarat donya akhirat. Amin Allahumma. Biasakan baca selawat Nabi. Biasakanlah setiap hari agar hidupmu tentram selalu hati damai setiap waktu ya Rabbi sholli على Muhammad ya ربي صلي علي وسلي hidup di dunia hanyalah sementara takkan selamanya hidup hanya sekali apabila sudah mati tak akan kembali iki aku sing nyanyi kono kok sing mangap-mangap. Eh, salah Joko goro gara temenan moh aku pokoke. Ya Allah Gusti, iki ngempet uyah yakin kok. Ha kene sing nyanyi kene sing mangap-mangap karo karuan kok. Eh, jujune aku teko ya Allah. Eh, pripun, Bu? Ngantuk. Ya Allah, ngaji ngene kok ngantuk lara aku cah Sapa sing maca selawat Nabi, besok gandane wangi, ketemu Kanjeng Nabi, Nabi mlebet suwargi, ambune kaya minyak wangi, Mas. Darul Qur. Kangsul sajid wa imaratiha termasuk mahar rabi karo widodari ya iku ngresiki masjid, makmurke masjid, musala. Lah makmurke piye? Kanthi mauludan, kanthi selawatan, saiki ya Allah masjid musola wis ora ana wong selawatan, ora ana wong mauludan, ngibadah sing tanpa hisab. Ngibadah sing tanpa hisab niku wong maca selawat. Ikhlas ora ikhlas dawa cendak le maca, iki Solawat Mula iki pelan-pelan, mengki tekan. Nek kula panjenengan Niki kira-kira mauludan ning masjid musala yo lagune sing laras. Dumeh sembarang lagu entuk yo ndelok panggonan. ning lataning dalane omah sembarang lagu selawat nopo kenging tapi nek mauludaning masjid lagune ya sing laras-laras ya rasulullah salawana alaik ya rabbi ansha ni wanta ranci atfata rasul alami ya uhalal juni wal karami ya uhalal juni wal karami masjid musala lagune ya sing laras ora dumeh lagu sembarang entuk mauludan asrokolan cah nom saiki oh alah aku krungu ning masjid cah nom mauludan lagu iki pindang dut iki apa iki lagu oh iki mau request njaluk tahu susur <laughs> ya Allah ya Allah komplit ojo ning kene kabeh semburi barang <laughs> Iki kok lagu cangi mane mane man man, iki wae sapa <laughs> Wis tasih dibuka set. Wedang jauh disumpel. Susur dong goyang guyu. Lah dalan. Wis ngosek to di di di koyo gumah ora panganan polae kaya ngene ya Allah. wedan susu jenenge taru susur saya dalu muga saya makmu Pace ijo saka ketan wis njaluk bojo nganti bocahe edan ana tahu diwadahi piring kok ora metu metu jajal karo piring lomba jajan nang kutha solo endhog kula kok bunder bunder ana prawan kok meter joko barang ngepenak kok kiyer kiyer tak dendeng tak pikirane ngeres ana tahu wadahi piring Ora metu-metu jajal karo miring kuwi apa to, Yuk? Kuping kelebonan banyu iki lho, Yuk. Nek ora iso metu-metu jajal diperingke ora ya metu banyune. Iki pikirane ngeres kok Gus. Allahumma sholli ala Muhammad. Wonten setunggalipun hadis Pengajian dimulai harap mendengarkan yang seksama dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Oh pemanasan, nguyoh bocah Mamin yaumin ila wayung zalu minas sama. Wonten suwijining dina gerombolan malaikat langit medun wonten ngarep sapada sing diduni panggonan limo ahaduhum bi Makkah wasani bil Madinah wasalis bimaidil bimaitil maqdis wa rabi bi aswaqil bi maqabiril muslimin wal khamis bi aswaqil muslimin niki ana panggonan limo sing diduni sing nomor siji malaikat medun wonten Mekah sing medun wonten Mekah menika nanti malaikat niku undang-undang lembengok ngeten ala mantaroka faro idoloh. fakot khoroja min rahmatihi he eling eling sopo sopo sing wani ninggal keperduan kewajiban perintah pangeran Berarti wong iki wis wani metu sangka rahmate pangeran. Pirang-pirang nikmat sing diwenehno. Dikeki griya, dikeki garwa, dikeki putra. Dikeki werna-werna ning niati ora krana kanggo golek ridho. Malah do angga-anggaan sombong gumedhi adigang adigung adiguna. Ngene iki berarti wong iki wis wani mat, metu sangka rahmate pangeran. Socok gawa nafsu niati ora krono Allah, nikah ora krono Allah. Mung krono nafsu, krono setan. Masya Allah nomor siji dingendikake poro malaikat bengak-bengok Ojo pisan-pisan kulo penjenengan. niat kejaba namung krono pangeran amin Allahumma mulo niki manhajal baita walam yarfus walam yaksub walam yahsub kharaja min dunubi kayauma kayaumin waladatu ummuhu sapa sing nejo baitullah sapa sing golek ridane Allah sing sapa ngubengi Ka'bah namung mardotilah walam yaksub ora ngomong fasek ora krana liyane Allah aku mekin jikok watu aku kepengin iki aku kepengin iku ora fasik walam yarfus ora omongan sing ololo nyerik karo kanca ngelek-ngelek wong liya omongane dijogo niki ora fasik nyembah sak liyane Allah iki tak sikuk watune iki engko tak iki nek aku ning donga nggon panggonan kene iki engko mesti ngene mboten senajan to menika wonten makom-makom mustajabah tapi namung sedaya golek imardhatillah Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad Niki namung krono Allah hanya karena Allah. Iya karena butuh iya karena stain baline tengko tanah suci Mekah koyo bayi abang bayi abang ceprot sing orang duweni dosa babar pisan. Amin Allahumma. Muga-muga kabeh sing do dugi iso nututi ziarah tanah suci Allahumma sing nikah rabi hanya kerana Allah, sing golek pangkat karena Allah, sing mulang santri karena Allah, sing jadi pegawai karena Allah, sing makat ngaji lenggah karena Allah, sedoyo kerana Allah. Iya kana buduwa iya kanas. Amin Allahumma. Ning iki Ya Allah Gusti, remuk dunyo, Musibah bencana panenan murah rego udan ponco uro nganti banjir kene kono iki mergo nopo menungso wis do kakean dosa wis seneng bojone dhewe duwe jek seneng weke kancane wong gedhe mikir waduke dhewe sing kere diecece bumine horek menungsane domek dhuwur mangan warek ngisor klepek-klepek sing tuwa doampek ambekane sesek mikir ki anake do koplo nek ngombe nganti klethek-klethek anake wedok yo do ndablek pecicilane ora mandek-mandek senengane nek dimek-mek lebar dimek-mek weteng rasane mbunek-mbunek sego mlebu rasane nek jebul jero ana jabang bayi sak ulek-ulek mbuh sapa sing utek-utek Quran mung cukup nggo pajangan bocah doe dan SMS-an yang yangan Facebookan Twitteran malam Minggu boncengan tekan dalan udan syukur e mampir ning gone warung kok ya kosong sisan Joko perawan mulai cekelan tangan setrum karo setan dret dret dret dret Akhirnya terus delok-delokan. Kok ora padha ya, Dik? Eh, eh Mas, nggonmu kok ana antenane ya, Mas? Wis, piye jajal? Tir padha irenge, sir padha senenge, kentir padha gendenge do kawin dhewe. Mula res rusak remuk bubuk kaya ngene, mergo kemaksiatan wis edeng-edengan pinggir dalan lampune padang, jerone walah ndang dutan tulisane karo kenang. ngombene oplosan doyong gondelan perawan mlebu kamar tarik dhuwur lawang telung atus ewunan rada elek ireng pegotan jam telu seket kok kan lho kok pengalaman mentok ya ini jarene astagfirullahal lho kaya ngeten iki masalah ndadekno musibah kabeh wong dosa salah sing cilik diangkrik-angkrik wong miskin disen-isen Ya Allah, pejabat saya nekat korupsi pirang-pirang miliar luar negeri minggat rakyat melarat. Urung dadi janji-janji bareng dadi lali biasa Astagfirullah. Mula niki siji mardotilah, nomor siji ngger Mukhtar Kowe omah-omah nggo ngibadah, Nger. Wayah magrib TV dipateni. Anak jejak jamaah iki bapake imam ibune makmum. Ya Allah, omah kok ana salat sembahyang lebar wiridan, buka no Quran. Wala omahe pawadyang, malaikat langit wah blolokan penasaran terus dolan panen brambang. Rizkine gampang kredit iso nyaur. Orang tahu maca Quran anak ya ora iso larang rego brambang Astagfirullahal kowe ora tau maca Quran ngakoni wae to ndi Iya apa ora di Wis cetha ora tau maca Quran regone brambang ya ora iso larang murah mergo ki maca Quran wegah masjid ora tau jamaah masjid gedhe musolane sae sing anten buanter suarane ki wonten kene ya ijedo bosok kupinge tong tong tong jare kurang seru ana kentong malah mapan sing muni kowe dhewe ora ana kiai ora duwe ora ana bendina maca Quran sallallahu alaihi Ati tentram lan ayam Al-Qur'annya dibaca Rasa bunga lan senang Dunia akhiratnya Tiada agama Selain Islam yang ada Merasuk di dada Merasuk di dada Bila kalian Ainin Tuhan setia lungo tek mangap-mangap ra karuan. Awang kowe ra tau maca Quran kok kon regane larang. Ayo, ya piye to Yai Brembang udane deres. Ora iso larang awake lemes. Maca Quran. Lho niki nomor siji. Ayo tonduk, kowe omah-omah kin berkah. Kabeh golek marodotilah gawe anak Yo, bismillah, ora ngger plakluk-plakluk wae kowe kok. Aja kaya katanggamu gawe anak ranggo bismillah kok ngawur kok. Mula gedhe-gedhe kandhane angele ra karwan Nur, Nurjana, Mak Mukhtar, bismillah yo nggir, apa wae arep klambi yo bismillah, katokan yo bismillah, arep mangan kerja yo bismillah, umbah-umbah yo bismillah, apa wae bis arep mangan yo bismillah, mangan soto yo bismillah, mangan siti yo bismillah. Bismillah mangan soto rapodo karo bismillah mangan siti. Nek bismillah mangan soto, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima tanah, tanah wakina ada. soto nek mangan siti bismillahirrahmanirrahim Allahumma janib ni syaiton wa janib ni syaiton tanah ger muktar wis apal apa durung nek urung apa ditulis nur amben nek munggah diwocok. Orang ger plak pluk plak pluk. Lho, niki pengen duwe anak saleh napa mboten? Nek gawe sadurunge maca bismillah sik ping selikur. Solawat ping 41. siji aku dikandani iki yai ngono kok. Selak lemes ya la ilaha illallah. Mulo anakmu dadi rambuté abang semiran kaya BMD, bule mung Dompet orang ana isine gayane ya dirante. Ya Allah Gusti, mau tebis bismillah asal lemes iki. Bocah ki nek ngeyel yang ya angel kok. Ya. Nger, Mukhtar aja ngono ya, Tar. Bismillah ya ger, ben anake genah ya. tangguh bismillah sak wis kasep kok ya sesuk dibaleni mengko nek ya wis bali ya. Bismillah sik ping selikur. Maca selawat ping patang puluh siji. Maca surat yasin ping telu. Subuh yai. lagi ngene iki sampeyan ora tau maca Quran kok. Muga-muga pasir sawetara lagi susah mikir berantang orang rego iki Qurane diwaca monggo Al-Qur'an dibaca bar nguyoh munio monggo Mas dados but gawe le arep dhewe lali kabeh bocah Yeah. golek mardotilah wong sing golek ridane pangeran rizkine gampang mulo rabi setengah saking tujuane niki supaya napa Bocah kok ramene kaya ngono wah ya Allah Gusti. Lito labi rizki. Wong rabi niki nekakno rizki. Angger wong niku niate Gusti, mengko bakal rezekine dugi Allahumma. Mula wong nikah sing asal usule Joko Prawan malam Minggu bayaran dina Senin kentekan mergo durung ana daringan pengaturan wadah tentreming rezeki pakan isine mung yo dolan-dolan go pakaian entek rezeki kadang-kadang kerja ora kerja ora ora kerja tapi nek wis muni duwe bojo ya Allah niki bakal teko rezeki mulai nikah rabi kanca-kanca wis padha siap ngamplepi modal duhi. mengko duit nglumpuk le sumbangan kanca iso gawe modal delalah ya Allah delalah mara tuwa ya sawai ombo dikai garapan berambang rezeki teko nggih lha Pokoknya wong rabi niki mesti teko rizki, Aja kuwatir. Engko pakane apa Yai? Pun. Angger rabi sing asale jejoko, gawe omah ra iso. Tapi nek wis dibojo ndelalah kok iso rezekine iso teko, ana pengaturan, pengeluaran, pemasukan apa meneh wong loro dengan kasih sayang, gelem nglakoni salat sembahyang, gelem wiridan maca Quran. Ya Allah, malaikat sayang nibakno keberkahan rezekine yo ya gampang, uripe do tenang. Amin Allahumma melumpuk iso digawe gawe omah iso nggo tabungan ziarah Mekah Madinah ya Allah uripe sakinah mergo selalu nyedak kiai ibadah ngrungokno mauidho hasanah wis ora grugu warna-warna omongane wong liya digoleki ati loro dadekno siji cipta rasa karsa karya saiksa kabeh manunggal dadi siji jenenge garwa garwa niku sing siji sigar sing siji dawa Lho engko sik rungokno sik to. Enek sigar kabeh kaya iso dawa kabeh iki terus pileh ngethokno. Maksud kula, sigar kanggone wong lanang nggir mutohar ari jaluk kawamu na ala nisa wong lanang tanggung jawab kanggo wong wedok lahir batin. Mula niki kowe-kowe kudu iso nyigar, nyigar wektumu ndi sing kanggo nyambut gawe, ndi sing kanggo bojone, ndi sing kanggo ngibadahe. Wong lanang kudu bisa nyigar wektune. Wong wedok ora mung mbok dikeki dhuwit sing akeh nek sakit monggo anume ya kudu dianu. Nek mbok keloni dhuwit ora mbok kei pamitine ning pasar tuku trasi, lah kok terus minggat ora bali mergo napa ora mbok kei. Contone Sri. Teko apa ora wong iki Sri? Lho, iki mula wong lanang tanggung jawab. lahir batin aja mung keloni duit ora mbok kei pamit ning pasar tuku trasi ora bali sapa kuwi dikei duit ngantek pirang-pirang montore apik ora karuan ora dikeloni ya edan Oh sing penting kuwine kok. Bojo sugih nek tuwa uyah-uyah uyah kene ya apa? Lho ora ngono yai tuwa-tuwane sapu, saya tuwa saya kaku. <laughs> ya Allah Gusti, muga-muga berkah amin Allahumma. Lho ngene iki, mula wong lanang kudu bisa nyekar wektune, ndi sing kanggo nyambut gawe, ndi sing kanggo ngibadahi, ndi sing kanggo bojone. Bila memandang langit, jangan lupa bumi, kerja mencari duit, jangan lupa istri. Malah aku sing arep nguyah ngene iki. Wong telu muni kabeh kok ya. Eh, kene sing mangap-mangap ra ya Allah. Kiye kok bagus iki kaya ngono ya. Panjang umur Allahumma. Bila memandang bulan Cencu malam hari Lupakan kewajiban Berdosa kau nanti lahir itu kewajiban Memberi nafkah batin juga kewajiban Seminggu Nyentuh kita to harpe krungu to tangisan seorang istri seminggu yang kupinta satu malam <laughs> Duh Nurjanah wayah udan koyo ngene kok seminggu sepisan ki piye to ya Atis-atis <laughs> koyo ngene iki panjer terus ora apa-apa, mara tuwa. Kowe urung turu ento-ento ngantu. Oh. Lho, ngene iki nek ana penganten anyar wong tuwa kudu pengertian gawekno kamar sing rapet aja nganti ana sing bolong upama urung turu ento-ento turu ben orang ganggu lha jaman cilikan kula kelingan biyen iku cah nom biyen turune ning masjid turu ning langgar ngoten niku to nggih jaman biyen turu masjid turu musala cah saiki turu masjid ya masuk angin biyen niku turu masjid Zaman biyen nek bocah nom-nom do turu masjid, walah om ana manten anyar omah biyen kan gedhe. Bocah nom-nom masjid do kurang ajar. Poteli gedheke diencengi mantene kok. Aku ya melu kok. Mula kudu digawe kamar sing rapat. Urung ngantuk aja. Urung ngantuk eh ana turu. Lah ana mara tuwa ora pengerten. Manten anyar iki klisak, klisik, klisak, klisik eh, ora turu-turu. Akhire manten iki bi marebut gawe arep gara PR ora iso. Ayo to di. Alah, wong cedo melek kabeh kaya ngono kok. Lah wis kaya ngene iki piye? Alah, kok sik to Mas, kok sik. Gen turu sik. Lah piye, Dik? Pak e ora turu-turu iki piye, Dik? Alah, Mas, mbok kok sesuk nek kena lah wis kaya ngene, antem isik kono to. So yang ngono tadi Ini weh Mas tak dari Mas, tinimbang di dilanggar PR, saiki gawi kesempatan bukai sumbangan. akhirnya manten rambut gawi orang gawa PR terus bukai sumbangan. Sumbangannya kan warna-warna, jupri ketewu <laughs> Sarno rompuloh hewu Suminah gelas piring, Siti cendok ditulisi kabin delalah lagi mau kado sumbangan ono sini-sini jam tangan. Delalah tinggu karo sing wedok jamir rodok cilik lah si wedok muni ngene mas kok seset muni ngono lah Pak wong ora turu krungu lah kok jawab pancen ngono nduk pertama pancen seset iki maksudnya apa mula wong tuwa ki kandha turu ngono kok iya ganggu <laughs> Allahumma sholli ala Muhammad Dadi tujuan omah-omah sing nomor siji Angger golek mardhotilah rezekine turah barokah Allahumma. mulokarwo garwa sing siji sigar, wong lanang kudu bisa nyigar wektune, di sing kanggo nyambut gawe, di sing kanggo ngibadahi wong wedok sing dawa. dawa pikirane, dawa manahe, dawa pinemune. Ora gampang gugu omongane tanggane, sing urung mesti bukti lan nyatane kupingmu rungokke. Bu tak kandhani yuk bojomu bonsengan karo Siti. Ndak ya, mulut bekakas tak kethok. Aja ngono yo. Sing sabar, Ibu. Ibu. Ibu. Ayune kaya mak lampir. Aja kaya ngono, Bu. sing sumeh nek kalawan garwa sing alus nek ngendika disawang nyenengno diperintah sendika salaman cucuk tangane garwa setahun sepisan dina bodo, dengkule diambung sungkem nyuwun ngapura jenengan nek dina bodo, ngambung dengkule bapak mboten Bu Ya Allah Gusti Bu tak kandani wong lanang-lanang nek kepengin dengkul ki diambung wong wedok gampang Pak duit 100.000 sulasi sampe no dengkul ngambung tangane wong lanang jenengan nek salaman ngambung tangane bapak mboten Bu? La ilaha illallah kuwi ngambung tangane wong lanang kuwi ganjare persis kaya ngambung Hajar aswat, Hajar aswat. 30 yuta ya ora iso ngambung kaya royokan untel telan kok. Saman ngambung tangane wong lanang bojone sampean persis ganjare padha ngambung Hajar As, Hajar Aswad. Meneh kok bojomu ireng, eh aswate tambah nemen yo. Duset tangane bojomu yo. Aja nesu karo garwa. Pengin swarga mboten, Bu? Bekti wong lanang pun swarga. Angger sing lanang ngendika, dimirengno, disawang, nyenengno, diperintah sendika. Sing aku lunga kerja melu bantu kerja-kerja apa ning griya resik-resik omah, umpama. Umo. Ya Allah kondur, cucup tangane garwa, unjukan siapno, dahar nono bar salat isak wedaan toto toto, jambi sayah wong lanang le kerja sedina pejetono, opa pecet pejet mboten napa-napa. Malah kan Nabi kan ngendika, sapa sing kepengin suwargo, wong wedok disunake towo towo, bar salat isak wedaan ora usah katokan kekno. iki suwargo tak kandhani. Allahumma Tiki iki jenenge dawa. sing dawa pikirane dawa pinamen pinemune ora gampang gugu omongane tanggane iri drengi karo kancane kae sugih kene ora duwe ampun kaya ngono yu jenenge garwa wong wedok niku siji lengo loro kayu lengo ki nek siji menteleng siji kudu lunga kayu niku dientukna kaya ya guyu ora entukna kaya ya guyu ikulah wong wedok sing saleha pira-pira diterima ora usah meri tangga jeneng manuk ndoke ana sing gedhe ana sing cilik. Lah bojomu ki manuke ndonge cilik apa gedhe yo? Bayarane ngono lho yuk, Nek sithik aja njaluk sing gede Ya Allah pirang-pirang wong milik barang sing melok, kesusumu lo akhire dadi melak pirang-pirang bupati sing akhirnya do tulu kelon ning gone jero buwi anak istri Wis padha ditinggal, padha turuning bumi mergo napa gara-gara sing wedok njaluk sing gedhi, bayarne ora cucuk, akhire korupsi, kecrek polisi gak duwe bojo, nek wayah udan kedinginan kasihan deh. Mireng boten yuk Kasmira. Yuk Parmi, Siti, Kamdana, Suki ini teko apa ora iki? Dikandani kok ya sing nrimo atine ya Allah Gusti sing kakung kerja didongakna autuana padamula kumohon pertolongan lindungilah dirinya dari segala musibah sing selamat lai kerja <clears throat> ning jaba entuk kaya eh kundur boten kecantol bojo liya amin Allahumma didongakake karo maca Quran. Iki lho sing bakal entuk keberkahan, siji nggo ibadah, rezekine barokah, nomor telune kanggo dulure sing semana karo kanca dulur wong nikah kuwi ora kanggo awake dhewe ya kanggo makane, kanggo pakane, kanggo kangane, kanggo adine, kudu sing akur dulur kono dulur kene. ora kok tilese nek nggone wong tuwa sembarang digawa ning nggone maratuwa babar pisan ora nggawa aja kaya ngono mirengno iki ibu bekti karo wong tuwa dina bodho ayo dik nggone mak eh, Allah rarusan makmu sangar la ilaha illallah sing mbok pangan kuwi ndoke maratuwa gelem ndoke ya kudu gelem sing nendokno <laughs> pegel aku rasake kok Ibu pun ngantuk napa jereng. Yuk ngantuk yuk. Kandani ngene iki jeling-eling nggih, lengo, kayu, gapuk. Gapuk niki nek dilego-lego ya dipuk-puk. Sayange aja melek manten anyar nguyah wong loro ngising, wong loro entut sedepe ra karuan. Eh, eh aku ya gumun nek isih perawan-perawan ngono ki dilalah ya ora tau ngentut kok. Ha piye bocah ngene iki arek kentut yo rawani jejer kiai, dikepet Malah angin ra kena jak kompromi malah metu sithik kecepet. Tapi nek semune ngene iki lho anake loro, telu ya kakok, kakok. Heeh, aku nek sing manten nanyar nguyah wong loro ngising wong loro ya Allah Gusti. Ati piku ki yang gurita, lambiku ki yang gurita. Mbak Rika ki kowe, kanggo kowe kabeh Mas. Ya Allah Gusti, telek kambing bulat-bulat Temblak lencung rasa coklat Banyak bintang di langit Hanya satu yang bercahaya Banyak wanita cantik Yang nur janah yang tercinta Nur janah yang ngono kerembulan naik onta Banyak pria tampan Yang Tar yang tercinta tata. Kasih sayang manten anyar Anak loro kok tukaran kalau Melebar tukaran meteng meneh Lu kok iso aku ya gumun kok Aja ngono, semakin tua semakin sayang, nggih. Muga-muga niki tambah berkah. Allahumma. Allahumma. Lagune Kembang Rawe. Monggo Mas dados gambir rongsokan pinggir pojokan Kembang Rawe le dados. Madinah. Gerombolan malaikat melih tumurun wonten Madinah. Payunadi undang-undang itu, alamantaroka mantaroka sunanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakot khoroja, fakot khoroja min syafaatihi. He eling-eling. Sopo-sopo sing wani ninggal kesunatane kanjeng Nabi Berarti wong iki wis wani metu sangka syafaate Kanjeng Nabi. Naudzubillah min. Monggo niki dipikir. Termasuk nikah an-nikahu sunnati. Famar rohiba ang sunnati falaisa minni sapa sing ora seneng nikah berarti ora termasuk golongan umatku. sunatku silaturahmi sapa sing ora gelem silaturahmi ora termasuk umatku sunatku bekti karo wong tuwa ana wong ora seneng karo wong tuwa iki ninggal sunatku aja ketemu aku ngantik kanjeng nabi ngendika ana wong telu sing besok ora bakal ketemu aku ning swarga siji aku lil waliden nek ana anak wani karo wong tuwa loro loro tali kuli sunati ninggal kesunatan-kesunatanku nomor telune krungu asmaku disebut Muhammad kupingi ora gelem jawab maca selawat besok ora bakal ketemu aku ingsun kanjeng Nabi ning swarga naudzubillah min siji mula sapa sing wani ninggal kesunatan qobliyah ba'diyah wegah silaturahmi moh kumpul-kumpul dikir ya Allah la ilaha illallah bid'ah maca solawat bid'ah astagfirullahaladzim wong tahlilan iku apa ngelakoni sunate kanjeng Nabi contoh kelompok teko silaturahmi sing diwaca ketuhanan yang maha esa mesti kul huwallahu ahad kemanusiaan yang adil dan beradab, beradab wong sing teko manungsa manungsa sing duweni adab tata krama amit amit enten kiai sepuh lewat dalan linggih salaman ketemu kanca Ya Allah, menungsani do beradab persatuan Indonesia wong pengajian, wong tahlilan, wong istighosah, mujahadah, silaturahmi, ora nonggo pedang, gue jemparing kene karo kene perang mboten enten. Persatu madhep rene kabeh, mergo kiyaine ning kene, kabeh madhep rene. Iki wong sing ahli silaturahmi. Kanjeng Nabi diwasiati datang Kanjeng Nabi ya Ali ida ma'du alal mukmin arbauna sobahan falam yujalisil ulama qaswa qalbuhu he Ali sahabat Ali li iki wasiat Ali niku siji nek loro ali-ali nek siji Ali nek separo li kowe rungokno yo ya, sapa mangsa 40 dina ngugemi agama Islam kapoto sajrone manah umpama ana wong ngugemi agama nganti kelewat sekawan dasa dina ora kumpul jagung lenggah ngrungokno dawuh ulama iki besok bakal atine loro iki ngeling-elingen le mula sapa sing seneng mangkat ngaji nyedak kiai mirengno dawuh kiai ya Allah direwangi diundur-undur dina, nganti dina, nganti dina, kepingin ngrungokke dawuh kiai ora mung tak ruwoke dhewe ning kaset aku iso duwe ora masalah berkah kok sallu ala Muhammad wong golek akhirat donya ora bakal melarat ah wong nek muni wah disoting didol ah kere kuwi Niki monggo mboten napa-napa. Saged Mbah Haja Masrullah golek kaset diri delok dhewe. Ning mboten kepengin ngrawuhake kanggo ndongake putune, anak kabeh keluargane, tangga teparodo mrene. Kepengin napa? Mentelengi Kiai Khairul Laka min alfi parosen tasod yaktawi sabila. Saman mentelengi Kiai Khairul Laka luwih utama tinimbang merdekakno sewu budak mentelengi Kiai. Ya Allah nadruka alat alim. Jenengan menceleng sulu saka saatan teko mrene ranggo buku ranggo pulpen. Ora lapo-lapo tengok-tengok tok ngeten iki lho. Direwangi udan dinteni ra karwan ya Allah Gusti kok ya ora terang-terang bareng teko lenggah pengajian beber Quran sampan pendeleng-pendelengan khairul lakamin alfi parosenta sodat tapi sabila ganjarane kaya dene sewu jaran perang sabila ganjarane. Amin Allahumma. Masya Allah, gelem mendalangi kiai podo karo merdekake budak sewu budak. Masya Allah mula lumantar goro-goro niku golek ana ra kuwi rasa ayu saiki golek rasa rasa salah ben dadi genah rasa lali ben dadi eling rasa maksiat ben tobat rasa keminter ben dadi bener golek rasa tentrem rasa adem rasa ayem sing ngrawuhna tentrem sing teko adem kuwabe wong sak pasir ayem amin Allahumma niate namung siji dawuh kiai dilebokke ning ati Mlebu kuping tangan tutupi kuping kiwa, dijolok apa sing dingendikakno, lebokno nang jero kepis rupane ati digawa bali kanggo anak bojo, anak istri. Iki Mbah Haji ngundang kiai ya Allah Gusti muga berkah sehat waras doyo Allahumma Allahumma niki monggo kali dipikir kali diangan-angan oh iya iya jebul kaya ngene sunate Kanjeng Nabi silaturahmi sunate Nabi mangkat ngaji terus diowahi anake dikandani le Quran diwaca aja mung seneng-seneng guyang-guyu tok iki piweling temenanan saiki wis edan bocah itu ora kenal Quran HP ini ombo-ombonan Twitteran Facebookan websatan sak tulisan metu gambar dan temenan yo tak kandani we kowe ora ngerti yo kowe ora ngerti anakmu yo Cacahe ngerti kok piye Astagfirullah Mula hati-hati waspada. Loro kok ngantek ana anak wani karo wong tuwa karo mara tuwa. Heh, duwe bojo iki kukume sunat le. Kowe ndek bojo kukume sunat le. Sunat kowe ndek bojo. Bekti wong tuamu hukume wajib kuping ngrungokno. Lah nek ana bojo kok nganti karo wong tuwane karo wong tuwa, ya padha wae sampean sing dowani karo wong tuwa. Mula niki mantu-mantu kuping ngrungokno. Aja pisan-pisan wani karo wong tuwa, nyekolahno le gawe ngeden kaya ngono gemblondong apik kaya ngono, diwenehno mlebu kamar kaya manakipan dikengkung siji tanpa tutupan. Hmm. Arep mbok awiti cakare apa ndase dikekke pakane lunga, ento-ento kantuk turu jajal ta. Kok dadi kekke jek kadang-kadang wani karo wong tuwa kaniworo tuwa nek mikir apa meneh. Ibu ya Allah Gusti, nembir lekasan rong wulan bingungno wong pirang-pirang. Rujakan jalukane lombok setan ngono ya kurang, ana dondong pengin bengkowan. Nggih napa mboten? Lekasan ki bingung kira karma kok piye? Ora sego mutah-mutah, ora kelek ingin malah ngusek kok. Akhire ngerti malah didilati kok gumun aku wong lekasan kok bingung no wong to lele jalukane jabang bayi aneh-aneh kok. Ana nangka njaluk dondong, dondong jaluk bengkoang, bengkoang jaluk duren golek duren jaluk pelem. Goleke pelem njaluk model-model lekasan bocah iki. Patang wulan dikeki nyawa mrek renjut, krenjut, obah-obah cara wong Jawa ngapati. Nggih mboten, Bu. Selametan kopat lepet dak duit-duit utang tangga dilakoni demi jabang bayi, nggo ngapati limang wulan saya abot wetengan. Nek wulan gedene ra karuan hawane arep nguyuh. Nggih mboten, Bu. Kula nggih ngoten kok, Bu. Nulis 6 wulan iki hawane sareng nguyuh kae kok. gede ini rakarang pitung wulan ya Allah saking gede wetengan telek ini arepe gak aruh saking gede wetengan abote wolong wulan melumah kaya gunung budak timban Ya Allah, segi-segi le ambekan, miring kaya praung gelimpang, mengkurep malah kaya timbangan. Ndodoki malah kaya celengan macan kok. Ora percaya goleki wong meteng. Kon ndodok ora mesis persis kaya celengan. Ki ora ngandel yai mosok celengan bolongane ning ngisor. Maksud kula kaya ngono rekasane dadi wong tuwa aja pisan-pisan wani wong tuwa. Amin Allahumma. Wis muni 8 wulan ya Allah Gusti. bayi mancal-mancal lain niku pengin roh dalan yo pengin mapan nyeten niku dhisik-isik diwacak no Quran ono ben bayine tenang terus mapan rungokke nggir muhtar kabeh wong lanang-lanang nek wong lanang wong wedok kok wetenge gedhe pitung wulan wolung wulan ngono kae dhisik-isik surat Yusuf surat Maryam ben bayine tenang dang mapan ora kok mbanyoni weteng wolung wulan gedhene ra karwang dadi banyoni ae bayine saya mancal-mancal ngamuk-ngamuk sapa sing idoni meneh iki mau Ya Allah Gusti diwacana Quran. Ibu. Heeh, gen gen bayine tenan, anake saleh, pacake selawatan, sangang bulan, ya Allah Gusti, nek punjul 10 dina mulai mulai buka loro ya Allah. Lara. Lai ngeden mobat mabit awet esok Lai ngeden ngantek duhur Urung babar asar Urung metu Maghrib Lai dukun bayi digolei malam besan ora bali-bali sisan Keringet sejagung-jagung Ura bejo-bejo soroh nyawa Ngin apa bete? Ngin apa bete? Koyok ngini rekasane lurungok Nolong lanang-lanang Dunyuran nolong itu cepet nolawang Bekakasmu Hahaha So ngenyek karo wong wedok gawane sak tomblok ora ketok wong lanang teko kari ngemplok jebengak bengok. Bojomu anggere nesanesu kempiten rong minggu ngoser-ngoser ya ben. Pegel aku tak iloni Ibu, tak iloni. Ibu. Ibu. Ha iki sing ngundang Ibu Hajah Mas Lurah Pak piye. Ora <laughs> ngantek dundur-undur terus Pak piye. Allahumma sholli ala Muhammad. Iki jan-jane ya ora iso, wong karang ya bar mulih umroh ya ora kirang rong dina telung dina prai, prai dina Minggu mulih, Senin prai, Selasa pokoke nggen kula. Ya, ya golek liyane ora ono iki piye jamak. Ya wis watuk-watuk pilek-pilek ora apa-apa. Demi panjenengan tika Ibu Masrurah ora lempoh saya bakoh. Alhamdulillah. Niki muga-muga berkah. Alhamdulillah. Ya Allah Gusti, nanti jam rolas jam songo dukun bayi teko ayo nduk ngeten yo nduk lanang wedok gelem yo nduk hari-hari nduk uh, ayo nduk uh, ayo nduk wis ketok rambutnya nduk ketok rambutnya nduk ketok rambut rambutku dhewe api kok wis ngeden awet esuk isih kon ngeden-ngeden wae kok karepe dukun bazi ki mau rambute bazine ngono lho yo lek gandeng sing wedok kelek ngeden wis karwan ngamuk sisan rambut-rambutku dhewe kok mbah Ya Allah Gusti, muga-muga ibu panjang umur. Ibu, ibu, Engkaulah wanita yang mulia Terasa tengok tiga tingkat Dibanding ayah Kau mengandung, melahirkan Menyusui, mengasuh Dan lagu deh ngono pak Iki pikirannya yang ngeres kak Kiai ini nyekel susu saru lagu deh ngono Pak, mengandung, melahirkan, menyusui. Apa nyungu mi iki ngene? susu aja ning kene kok. Pikirane ngeres dalan. Ya kalau susu, ganti-ganti. Iki wis jam 12. Pun ngantuk nopo tering. Aku orang ngantuk-ngantuk. Niki mentih mengke ngantuk jam pinten? Subuh ki merkosa apa yo. Iki ora teges kula ngipataken dhateng tiyang jaler nggih motohar. Iki kabeh wong lanang-lanang, kabeh putra wayas, doyo. Iki jelas bener ibu tingkate lebih mulya. Al jannatu tahta min akdamil ummahat niki maksude surga di telapak kaki ibu beban seorang ibu sangat tinggi sekali dia harus bisa mendidik menuntun anakmu sehingga kaki suku putramu iso jangkah nuju golek ilmu sehingga ilmu anakmu entuk pangestu besok bakal gendong ibu swarga dijak mlebu ngoten maksude Guru pertama kali adalah seorang ibu. Asal usule dadi napa kemawon? Iku mbiyen guru adalah ibu. Pertama kali ibu ngendikan kalau bapak boso, anak mireng yo boso. Ibune maca Quran, anake weruh yo gelem maca Quran. Niki punjeri seorang ibu. Bapak B bertanggung jawab A atas P pendidikan A anak K keluarga kurang gede nih podo wae Kewajibane direwangi sirah nggo sikil-sikil nggo sirah awan nggo bengi, bengi nggo ngawan kerja ngupaya bondo. Anak dititipno pondok pesantren kiai ulama wong tuwa kerja mongkosi demi anak iso dadi ngaji akhirnya duwe bekti senajan mati didongani amin Allahumma Contoh kalau mau Lemo bat mabit sing wedo ibune jam songo mobat mabit Sing lanang kemringit Linggen dodok frustasi mobat mabit rakarang susah Nanti ini subuh ora sabar jam rolas bengi Takon totok-totok lamang kiai Assalamualaikum kiai Assalamualaikum kiai Waalaikumsalam Jam rolas jam siji totok lamang kiai Delok bojo mobat mabit susah Anapa anapa kene kene kene kene lek. Yai, kula nyonto yai. Kula nyonto yai. Bojo kula ngedel mboten medal-medal kok yai. Oh, alah. Iki Dewi, ora kondo kiai. Arep babar kok nggo yo gegeri wong. Nggih yai, kula nyonto yai. Kula nyonto yai. Ya wis kene kene kene. Dan ana sedelok tak gaweke banyu jam loro bengi notok lawan kiai. Bingunge wong tuane. Wis entenan lek. tak gawe ke banyu kiai mlebu ning kamar gawe ke banyu entah ini sedelok tak gawe ke banyu nggih kiai kula ngasih wonten mriki niki rokok kula udut nggih kiai iya iya iya dolan jam loro bengi notok lawang kiai ora nggawa rokok rokok e kiai ning meja ya diudut kok piye <laughs> ya Allah wong tapi ya kiai ikhlas alhamdulillah Kiai mlebu kamar salat hajat gawe toyo rodok suwi. Bocah iki frustasi ndelok bojo mobat mabit kerem ringet. ringgih ndodok nodok ngadeg ora metu-metu kiai akhir rokok kiai ning meja samplek diobo ngantek entek sut bocah bingung ngenteni kiai frustasi rokok samplek karek longer diobong banter sut sut baleng kiyaine metu nyohle iki engko banyu ombekno bojomu karo maca bismillah ping telu ora ambekan nggih karo wetenge bojomu usapen karo banyu iki mendhuwur mengisor ngono ndang bayine ben mapan roh dalan nggih yai karo dalane bayi usapan karo banyu iki ping telu gosek tok iki ijayah kok isa ah. karo dalane bayi mengko dipuk-puk karo banyu iki ping telu ngono ya oke ndang buka 18 nggih yai Aku pamit Yai, ojo nganti lali. Mengko nek ngombe karo maca bismillah ping telu ya, ora ambekan. Nggih Yai, kula nyuwun pamit Yai, niki rokok kantong rongler kula gawa nggih Yai. Iya, iya iya. Rokok turah rongler ya digawa sisan kok Yai. Hmm, tapi ya Kiai ikhlas alhamdulillah. Kocat kacarito. Kondur hanasta ingkang sampun kaparing japa mantra donga pun Sang kiai. dipununjukakan kelawan kang garwa kanthi hamas bismillah kaping tiga tanpa hanggunjal napas madaran ninggil mengandap kausah kelawan toyo japa mantra dalan bayi dipun grujuk dipo kaping tiga saknalika mandala giri gelerek brol mijil bocah lanang bagus usute! ini jaluk udut. Niki kula kok jaluk udut niku ora. Sumpah, kadune kiai jaluk rokok, yakin aku ora njaluk rokok. Biasane ana. Oh, Niki mirengke, nyun sewu Kanjeng Sunan Kalijaga niku ngangge gamel lagu jenenge maca Waconen perkara papat Quran hadis ijma kias dipun tinggali babatana paculana nganggo pacul perkara papat aja ngantek ucul. Iki jumlahe ana 11 sing nomor siji jenenge Mas Kumambang ana barang Mas ijih Kumambang ana ing sak jroning wetengan. Jabang basi niki Kumambang ning jero wetengan. Durung dingerteni nek lanang Raden Mas Mutohar, nek wadon Dimas Ayu, Nimas Ayu Nurjanah. Niki jenenge Nur Muh Muhtar. Muhtar. Iki Muhtar ning jero wetengan Kumbambang. Ya Allah Dimas Mas ra karuan, bingung wong pirang-pirang sausikum mambang wallahu akhrajakum mim butuni ummahatikum la ta'lamuna semene kok do ngantuk kabeh wallahu akhrajakum mim butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a sing muni Allah muga-muga cepet haji Aku iki ramuni kok yuk, Melongo ae kok. Ibu. Allahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a. Ora mai wong bar diamuk kok. Kumambang ana sak jeroning wetengan. Babar saking gua garbosan ibu. Orang gawa apa-apa, ora ngerti apa-apa. Ora iso apa-apa, mung gawe susahe wong tuwa. Saiki iso apa-apa, omamu sugih kaya ngono, mobilmu limo, bojomu ora mung siji wolu kaya Mbah Subur ronda-ronda. Kowe kok ngantek lali wong tuwa. Ya Allah, kowe mijil babar lahir. Wis kasep wong wis melek kok mbok syuting. Goblokmu ora karuan kok. Nyuting sekolah barang ngono ora kok anggere ngawur kuwi. Lampune iki nggowo dhewe-dhewe sing gone ndasmu kuwi ana dewi, sing ning kene ana dhewe ngono kok. Iki ning antek ndledek. Jane semelek wonge wisan kok ora sida. Sause ku mambang jero wetengan, terus mijil bocah lanang dadine Ahmad Muhtar. Niki nalika babar lahir mijil iki nek cara Kanjeng Sunan Kalijaga ejal ejal dilagokake iki melek Nduk lagu mijil dibawani raketang sak cengkok ayo Nduk mbok gawe Nduk ayo mbok gawe Nduk aja kok mung anggur eh. ayo tintingane mbok gawe kok Nduk lali kabeh gak mbok gawe do melek do melek anggure entuk ora mburi eh kene melek Buayine kok mangan gaji buta ini, iki. Kepruki kabeh melek. Kepruki kabeh sisan ayo mbok gawe mbok gawe. Bayaran barang karepe dhewe. Ayo do melek, melek tangi tangi. Nah, yo dok. nduk, bawani nduk. tintingane dipaske demunge sarone Nah, semono ya. Baleni, Dok. Baleni. Lho, wis ta. Iki jenenge udud. <laughs> Kowe kok njaluk aja ta wong wedok kok udud ngemut. Permen nggih, muga-muga kaji. Baleni, Dok. Baleni, Dok. Tintingane sing pas. Ayo, Lek, Jo. Ayo golek gon yuk golek gon Ah hujan kaya ngene. yoko yoga kabeh muni. Gen ketok syukurmu nek kowe muni iki sesuk iso nempur ngono ya. Suwe rambut gawe para kok meneng ae iki lho. Gen ketok nek syukur muni kabeh sesuk iso nempur, utang iso nyaur. Ayo nduk. Lanjut. rambut gawe kaya. Goleke pakan kok plonga, plonga arepe dhewe. Niki sause ku mambang jero wetengan, jenenge Mas Kumambang terus lagune micil. Micil anak lanang Muhtar dirabekke janah. Iki lagune sause micil ana lagu jenenge ki nanti. Ki nanti ini tembung kanti. Kanti ini artinya tuntun. Ditetah-tetah, dituntun-tuntun. Ije cilik mulai dituntun. Oh, iya. Dituntun, ditetah. Oh, iya. Dijak melaku. Nenggone tuntun neng madrasah. Nenggone pak O. Cekolah cilik ini ku jeningin apa yuk? Dituntun. Ayo leh, nenggone pak Diot. dituntun ning madrasah, dituntun ning SD, ning SMP, ning gone TPQ dituntun. Ayo ah, ngger, tuntun turutan yo ngger, bapak tabah, bakas robi, tandho matur, rondo maru, babi turu. Ayo ah, ngger. Kuwi jenenge kinanti. Diganti dituntun tak cepetake wong gandeng kelewat jame. Sausike nanti ana lagu jenenge sause iki nanti ana lagu jenenge Sinom Parijata. Sause diganti dituntun Nenggone SD, SMP, SMA, Ulamusta, wusta ulia, ning kono Sinom Parijoto, mumpung isih nomi jerasa, iki mumpung isih nomi jerasa disekolahno, diduwurno, cemplungno kawacandra dimuka ning gone fakultas ning gone perguruan tinggi, ning gone pondok pesantren. Mumpung ijen nom ijen rasa, nek wis kadung tuwa, depo aku biyen sekolah yo, kuliah yo. Nek wis kadung tuwa penyakitnya depo mumpung ijen muda, sekolah no ngajek no ngantek kawisuda gandeng bocah muda, sinom parijata ana lagu jenenge asmoro dono asmara niku artine seneng dono kuwi dhuwit wong cah nom ki mesti duweni rasa seneng seneng lawan jenise wong lanang seneng wong wedok wedok seneng wong lanang mula gandeng muhtar seneng nurjana dono ku ditintokake mbah masura ngrembokake anake iki piye genahe bocah dirabekke dono ditintokke wong gandeng ana asmara ana seneng kudu ana duwite tanpa duit ora iso tanpa duit ora iso kabeh wong seneng tanpa dhuwit ora iso tir padha irenge sir padha senenge ayo ndang dinikake walau kota min hadidin senajan mung ali-ali bendrat ora masalah tir padha irenge sir padha senenge dono dintokake terus rabi bareng dirabekake kelewat mangsane nganti wis meteng bocahe mbahe urung waras penyakite kiyaine yo ngantek tak ijo lidinane Akhirnya tetap tekan kene dinikahke tasakuran uzawi juga ma amara ma amara Allah Subhanahu wa taala bihi min imsakin bi ma'rufin otasrihin wis dinikahake qabil tunikaha ana lagu jenenge gambuh gambuh niku artine jumbuh wis sarwa ginayuh padha cocoke sing lanang ya wis padha nyetune sing wedok diitung ya sae nyetune apa sing lanang sosopon lah sing wedok kemis kliwon heeh kemis kliwon kuwi 16 selosopon kuwi 10 10 ki nek 16 jumlahe 26 nek dibagi telu untuk kemanten loro sandang tangan, mengko teko dewi pret nek ora nyambut gawe ya ora iso ngono ya ngono ning aja kaya wis tak cepetake sause gambuh wis sarwa ginayo wis padha cocoke dinikahake ana lagu jenenge dandang kula dandang kepengin weruh kuwi jerone apa mula winganane dikeki petetan tebu kae ana kae mantenan kae sewake padi-padi dikai werna-werna kae do balang-balangan suruh mergo kesusu ndang kepengin wong mantu dikai petetan tebu tebu mantepe nek wis lebu mula manten anyar jam pitu mlebu kamar jam wolu mateni damar jam songo manten anyar mulai nglekar lanjute takok omohtar iki gendang cepet dan lebar kok sause gula dledek kenikmatan loro khitan ketemu dikai handar beni mijiling putra iki kabeh dilagokke jenenge durma kabeh didermakno kanggo Gusti mau Kawasa ku ang pusakum wa ahlikum naro anakmu bojomu keluargamu diulangi tata krama ulangi agama dijak jangkah sukune nuju nang swarga ben slamet neraka Allahumma sause Durma ana lagu jenenge Pangkur. Pangkur niku karepe ayo lek ndang mungkur, mergo saiki wis saya tambah umur, cedak ngalam kubur. Nek muhtar ku panceni jenom isih muda, seminggu ping papat menawa kira-kira isih iso. Lah sampean wis tuwa, patang minggu sepisan wis ora iso. Oh ya uyep uyep mbak Mula ayo lendang mungkur Mergo saya tambah umur cedak ngalam kubur Sause ana lagu jenenge megat Megat niku putus roh kuwi nyawa Sepuluh ora ana wong melungsungi Percaya yo mati ora percaya yo Sause lagune megat roh ana lagu jenenge pucung pucung niku talen dhuwur tengah karo ngisor dipocong terus setorke ning kuburan gawa ning pasar ora ana sing ngenyang batang iwak keroyokan batang menungso sapa to sing doyan siji Mas Kumambang loro mijil telu kinanti telu papat sinompari joto limo Asmarandana 6 gambuh, 7 dandang gula, 8 durma, 9 pangkur, 10 megat roh, 11 pucung, pucung patoke ndas siji, sikil siji, siji karo siji kuwi angka 11. Iki wis jam ras punjul 15. Wakinem bakul rambak dene kurang marem sok ngundang kiamba, Pun ngantuk napa dereng? kok yo ngantuk-ngantuk to ya ya. La ilaha illallah dijenglengi ngangge pangkur. Ayo nduk, but gawe ya nduk, monggo. Ayo. Jenggleng sing mantep dipaske nutuke jamu sik ya. Ayo. Gen ketok nek syukur sesuk iso nempur barang kok ya. Suwe 15 dino yai didis yai. Utange pirang Ayo nduk. 你。 ini, yo dilanggante paranggonane iki yo melu nyenggaki mikir dicekel kok yo mikir apa angsuran yai <laughs> gelang kepiar kepiari <laughs> ayo nduk no darane wong sing lirwa isih bejo wong sing eling nang Gusti Mokawasa muga-muga dalu menika sarana malaikat padha teka utusaning Gusti sing gawa rindu amin Allahumma Jawah sejane owah disyukuri mawon regane murah kepiye meneh wong nyatane akeh kaya ngene mula Nek nyatane ana rega pira-pira diwenehke jundur-jundur malah dadi bosok kaya ngene brambange. Regane kok ya anjlok sak pole. Astagfirullahal. Muga-muga Gusti Allah ngeki rezeki liyane. Ngaten nggih. Ayo nduk dilanjut meneh. Tak gawe ombenan sing slodok ger jenenge Harideng. Ya mangke. Ayo nduk. <laughs> Halo, halo. ane piro wae ndak nduk ndak nduk ngono. Ora nyawer kok nduk ndak nduk ngono. Eh, cocok regane matur bose. <laughs> Ayo ndek. bejo wong sing eling nang pangeran maca Quran rizkine gampang uripe tenang ora bakal mati kejaba meto iman husnul khotimah Allahumma ayo lanjut mereka Ya, ya aja kuatir Lanjut lho. Sing sadar. Ora usah serik, nek kelis mati ora apa-apa, ora apa-apa, sadar. Aja ngamuk to. Sing bunyi krogoh kae tak. Ayo, Dek. alaikum bisolati wakiro atil Qur'an. ane santri ora padha karo sendaan sinden. Nek sinden kaya ngene, jo ngasok ngasok, jo mepet-mepet mateng ngono kae. Tak ganti. Sing khusuk-khusuk jamaah bareng. mulai sesuk diulangi jamaah sembayang bapak imam ibune makmum syukur ning gone masjid musola ngaten nggih ben berkah wong ki nek sembayang mesti tentrem le omah-omah ora ana wong sembayang karo tukaran mboten enten jajal to kulinakno jamaah umpama sampean mau asar tukaran maghrib sembayang rukun meneh tukaran neng nengan wah cowok sekarang dugur tuh asar tukaran jeneng nengan bareng ah, maghrib jamaah akur sing bapak jadi imam wiril mautu bialingi malam dolin sing wedok jawab amin sing lanang batin akur mangko bengi kelon <laughs> ora ana wong jamaah karo nesu iki lho wiril mautu bialingi malam dolin hmm, amin Boten enten mulane jamaah. Sorowito, deboke dijunjung, Ger. Iki wis lancine karo kowe belum dijunjung. Anggur junggur anggirke jeruke ya. Semulai panas wisan iki. Angga. Lanjut, dek mangga, Jeng. kadidian koroja diwaku ujian ujian ora lebar lebar pengajian bengak bengok cangkem ini ibu ngajian ya ya wanas kupingku wah <laughs> pernikahan syukuran kok golek kiai goblok pengajian mbok yo golek biduan <laughs> saweran lebuke kotang <laughs> joget ndodok mengisor ketok asbake <laughs> aku nek mongko nudu pirang krat siap ning ana ngundang kiai kene iki rasane panas kupingku kobong rasane kaya ngene bubar buta-buta sing ngadake pengajian bubarno kae anake kaji masruroh kae wamer kok ngendi ja kuwi undang kiai undang pengajian wanasi kaya ngene ngrabekake kowe janaka <laughs> kowe bagus-bagus dhewe kowe hmm? bojomu dresana lo meteng kowe eh jabang bayi sing diruwet tangan bakal tak cucuk tak pangan kowe perintah sang ibu menari wajah bola buta buta buta wedok menang ae kowe ojo karepmu dhewe kowe iki iki ana perintah sang ibu menari parpatan pasiwakan ojo ngantek kena wong bebrayan aja ngantek padha maca Quran aja ngantek ngundang ke pengajian panas kupingku ana jabang bayi aja ngajak pinter maca Quran aja ngantek mlebu iki aja ngantek bocah nom-noman rabi nganggo dedalan nganggo pernikahan kon kumpul gebo boncengane dalan ngisor brambangan <laughs> buta-buta kowe padha mrene kabeh ana patimbalan pasuakan nggih nggih kula budhal rene kowe

Christ. Raden wonten tugas napa nggih sedaya pun timbali wadyabala kula sedaya siap basiran eh barisan kok basiran sorry arep muni barisan karo basiran <laughs> kadung suwi ora ngaji wis kepleset nggih Amila nek omongan ibu anun-anun, menika sedaya menika mali wonten napa to en nyak suaramu kok bindeng ngono apa ya mriko ta mriko masuk angin nyuwatnya panas tak dingin nggih wonten tugas napa bes menika sampun dalu setengah siji wong e kok durang ngantuk-ngantuk niku pripun ngene ana tugas saking sang ibu Betari. Ratuning klek-klek Banaspati dandang mangure. Wadya bolong klek-klek kabeh ora atandak. Kon rapat pasiwakan ana tugas. Ngorak-ngariken wong sing bebrayan, gegerana wong sing ngugemi agama. Kiai sing bengak-bengok kae tabu ana cangkeme kae. lebar mulih teko Mekah dibengak-bengok kae kon bubar aja nganti ana wong seneng karo kiai aja nganti ana wong seneng mondok ngaji aja nganti ana seneng bocah gawe anak nganggo bismillah lalekno yo aja nganti maca selawat ping 41 aja nganti maca bismillah ping 21 <laughs> pun beres kula ingkang badhe anggodo kae Janoko karo Dresanala kudu dipisahke. Widodari Dresanala sing pantes anggarwa nggih ratune awake dhewe sang Raden Ratu Dewa Srani. Mula Dewa Srani nganti kapilang wedan kelawan sang Dewi Dresanala. Dikondol karo jenenge Arjuna rapi ning tunggul Malaya. Iki syukuran ngundang pengajian nek iso Janaka bublahno. kakae piye wong bojone Canaka wis meteng meteng ora idep nek iso jabang bayine aja ngantek, iso urip nek iso digaglak pangan limpane bocah bayi kae aja ngantek gedhe ngantek mlebu ning pondok pesantren iki bocah kae aja ngantek urip aja ngantek apa padang weh awak dhewe sing bakal kepanasan wah sendika dawuh jabang bayi kae kira-kira gone tengah wono, Ojo nate ana kulit rambut balung tuke bab panganan rame-rame. Ora dalah. Wajingan <laughs> bar ngaji njaluk mangan. Wajing kaya gelak-gelak limpane tak uyub getae kemah-kemah kempole aku njaluk Kang kowe sing kiwa aku kempol tengen aku sing tengah. Sing nak nok balunge. Langsung tak mbot weh aja keroyokan. Wis kae Janoko mumpung mudha ning Arcawada. Dresana lho dilarak Kang Ibu dresana lho bakal digondhol mlu dening Dewa Srani. Sabang bayi kae pangan. Wela dalah. Sabang bayi pangan. Hei. Hei. Hei. Hei. Hei. Ah, Hei. Ah, Hei. Hei. Hei. Hei. Hei. Hei.

kowe. Jamak hai. Mangan kowe. duduk gandeng wekdalipun setengah siji pun juli wayang tak cepet no mula menawana kanca dalang ora kena protes iki ora nganggo pakeming dalang kiai ora kena protes iki ora pakem kiai pengajian kok aneh-aneh nganggo wayang barang nek ora ngene ora pati laris kok kiai ringis sing cerita Sang Arjuna kelawan Dewi Dresanala sing cilisan kiyat arenggang gula kemepir purut lil milan mintuno sanep temah nugrahipun Gusti rumentah kaparingan putra ingkang soleh hangandut kang ibu dresanala bebrayan bali wisma kagodha dening ratuning dewa sang betari durga dewa serani kang edan sulistyo ayuning sang dewi dresanala angutus perintah para dewa ingkang jonggring saloka Sang Arjuna dipunusir ing Arcapada Dewi Dresna lek ngandar, beni, pitung slendra. Dening wancinipun jabang bayi bebabar kalarak kasempala dinipun Sang Bathara Brahma. Dresna lek kalarak wonten kayangan tunggul malaya datus, ratu kelawan dang Dewi Dewa Srani. Raden Dewa Srani ingkang lenggah praja kan Dewi Dresana Jabang bayi mijil dipun salo tekah wana dipun gaglak para buta-buta weh buta eh ha eh, eh. eh. ha cabang bayi sabang bayi orang tegas orang tegas eh. やらそこあのせぐれあTuhan waktu dewa semangis Yeah. tata melek do dihapusi. Dumene wis kelewat setengah siji. Wayang ngamuk perang kiai melu ngantemi. Rusak kabeh wayange ben sebati akeh. Huh, eh, Slemes aku wisan. Pun ngantuk napa dereng? Ora ngantuk-ngantuk ki piye? Tak cepetake kok jarang ngantuk-ngantuk iki. Hela dalah. Cabang bayi, cabang bayi. Sabar ya, Ger. Anake Muhtar. Anake Janaka. janoko oh, Janaka. Janatuka suwarga. Permadi kowe permadi ati-ati. Quran mbok waca rinten daluratri. Eh, manggonmu madu karo empat kuwi ndo awang. Karo amaca kowe leh dawa maca Quran. Bismillah selikur ya mbok waca Sulawat mbok waca. Bila kalah, dresana lo wong ayu. Darosa kuwi ndeles nala merkoleh. Kowe wong ayu bakal entuk anak jabang bayi sing hebat. Di kotak buta rompal untungne, potel sunge mutiar kabeh butane. Bocah kok ora mati. kok malah dadi urip tedaya kowe urip tambah usangka iso ning buta buta padha nglasar cup cup yo nger kene kene kene dimimbahi yo nger wis meneng sik yo nger cup cup cup kene kene ngombe susu sik yo nger nyah nyah nyah Anya ah, susune sik yo nggih. Hmm. Susune dicampuri jahe. Piye piye. wis sabar ya ngger mm. bayi janaka sing sabar ngger eh pancen jegur segaraning kauripan nitih baetoning gesang wong bebrayan ora gampang ana wae sing gawe gendak singkala eh buta-buta setan-setan sing kuwi senengane mbisik marang perkara Jabang besi gere janaka aja kuwatir. Putuku bocah bagus kowe bakal tak jadi. Kowe bakal tak pinterake, bakal tak gedheke, bakal tak dadekake, bakal dadi sawunging dewa ya nggir. Buta-buta sing padha leno, sing padha lali duk Kowe bakal dadi pepadhanging jagat. Bocah bagus, bocah ganteng. Nggir, kowe melu pun eyang ya nggir. Cemplung kacandra dibuka.

dewa dewa ya dewan perwakilan rakyat eh, putuku bocah bagus bocah ganteng kowe sapa sanane wong ora ana sing seneng karo aku aku dikotak-kotak dikema-kema, Ampune baci ora tau sikatan untune portal kae mau. Aku duncalake geni mongah-mongah kowe sapa? Kula Semar Gus. Semar kuwi pakanan apa? Eh dalah. Iki bacangane kenceng no sithik iki. Semar kok pakanan apa? Eh, bocah iki nek wis wengi iki ngeleh bocah iki. Wong kok dianggep pakanan. Kula menika boten pakanan kaya dene tepung beras. sing diparuti santen klopo dikeki gedhang jerone ditum godhong niku pun tuntuman tuntuman kuwi apa nggih niku wau Lah kowe ora tuntuman. Wing wong kula menika mboten tuntuman, Gus. Tuntuman kuwi nggih kala wau beras ingkang dipun tep dipun tepungaken lembut, dipun santeni jerone kei gedang. Lah ditum kalawan godhong niku naminipun tuntuman. Enek berase ketan, nek berase ketan. Nek berase ketan. dipun santeni tepung kalawau jerone dipun paringi wijen gula klapa ditum rodok mincuk niku naminipun koci menawi tepung beras lagi kasar eh dipun paruti klapa jerone paringi gula nek dicokot macrot, crot niku naminipun hawuk hawuk hawuk hawuk ya apa hawuk hawuk niku nggih iwal-iwal niku Lah kowe apa? Aku Semar, Gus. Semar iki makanan apa? Semar menika wong, Gus. Wong kuwi apa? Wong menika menungso. Menungso kuwi apa? Lah kok takok terus jam pira lebari cah iki? Menungso menika jalma makhluk ingkang utama mulya. kajenungan nafsu nanging pun paringi akal kersanipun sakit bedakan hak batil haram aja dawa dawa aku selak ngantuk ayong ah, kue kita kok kok cerita akeh kok malah ngantuk lah aku sapa sampeyan menika bocah bayi abang dipun kletak dening buta direkayasa dening para raksasa angkara murka Nanging panjenengan dipun kletak boten tedas, dipun sembur wiso ngantos telas pisaning buta padha mletak. Sirna wiso dados manjing awak jenengan rasa. Jenengan dicemplungaken wonten geni kawah candra di geni boten panas sampan uyup. Ngantos adem geninipun jenengan dadi dewasa. Gege gagah perkosa kedadian saking wiso butolan geni kawah candra dimuka panjenengan kula paring asma Raden wiso Geni nggih Raden Wisa Geni Gus eh, Kowe arep takok pakane sampeyan. Iya. Pak aku sing ngendi? Ngeten. Nek sampean pengin ngertos bapak sampean, sampean munggah mriku. Niku enten watu kalih, niku naminipun Selo Matangkep. Kuwi nggon apa? Niku nggen gapuraning para dewa. Dewa kuwi pakanan apa? Dewa menika dewan-dewan ingkang lenggah wonten dhuwur. Kuwi mesti ngerti bapakku. Ampun, mesti ngertos bapake sampean. Titikane dewa wonge nggawa sepatu. nganggo jubah abang dasine putih. Kok kaya ah, MKD ayo bangsa kuwi. Niku sampan takoki mesti ngertos bapak ibune sampan. Nek ora ngerti dinene ana dewa kok ora ngerti bapake sampean kuwi dewa goblok tabok imawon. Tabok iki piye carane tabok? Oh, kowe ora ngerti carane nabok, ngeten. Sampan maksune tak tuturi carane nabok, nggih. cekel gurune ngeten. Nah, ngeten. Sing tengen dikencelke telake diantepi rodok banter. Apa ngene? Aduh. Aduh. Aduh. Sorry, Kak. latihan. Eh, eh, eh, ngoten niku wae sing diantem nggih dewa mboten tek kula. Sori, jajal latihan sik kok kek. Eh, eh, wong tuwa kok gawe jajalan. Niku ditabuk ra kok. Eh, sampean tabuk mawon dewa-dewa niku. Kersane sing dolae itu sinok nyunawe yo kek. Aku sing awet. Lah nggih, loncat sapa wonten, Bro. Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! wong-wong dhuwur. Kowe aja ngantek takabur lali syukur. Eh, e para pejabat. Kowe aja nekat rakyatmu melarat. Eh, wong gedhe aja mikir wadukmu dhewe. Eh, kiai, kowe aja ngantek lali mulangi santri. Eh wong sugih aja bakil kaya wali, fakire miskin ora nyantuni. Eh, iki aku trimane jajal, ajaku anyar-anyaran. Wisan geni nger, elekno. Wong sing padha lali, kae buta-buta sing padha kejenungan angkara murka. Dewa-dewa sing padha lali dedalane. Eh, muga-muga padha sadar tak keploki teko aduan wisan geni ngger, aja kuwatir. Hmm? Dewa, dewa do ngantuk iki. Waalaikumsalam. Kowe apa dewa? Iya, Nger, ulun dewa. Kita sapa ora duwe tatra krama unggah ungguh munggah ning kayangan Jonggring Saloka. Kenalkan. Nama saya Mohtar Wisanggeni. <laughs> kok ana tambahane barang ana wigati apa ora katimbalan marak sowanane ing kaingan jonggring saloko aku arep takon bapak sapa ulun ora ngerti ibumu kelon karo sapa kowe aja guyon kowe dewa ditakon aja mencela-mencela aku takon tenan sira teko ngendi anak sapa ulun ora ngerti kita ora ditata krama ngangguh karo para dewa aku takok bapakmu sapa ulun ora ngerti bapakmu kuwi sapa kuwi ratawan dewa-dewa iki nganggung lenggah praja apa ijasai, ijazah nembak apa piye bocah iki ditakok kok ora ngerti ora ngerti bapak ni wisang anggeni dewa cakwa apa goblok ah, piye piye sampean kok ngamuk ngamuk pripun sampean wabeh dewa tak takok ora ngerti bapakku lha mbon sampean takok pripun kowe ngerti apa ora bapakku sapa lan jawab dewa muni pri dewa muni ngene aku ora ngerti ibumu kelon karo sapa edian eh, dewa kae mau lambene angger gamble lajeng pripun kula taboki niku dewa anggotane niku krasa-krasa niku kelas-kelas koperal niku Samban munggah mleh. Niku kraca samban munggah mengke wonten ratuning dewa titikane tangane papat numpake mobil Toyota Harrier warnane putih. Kuwi ratuning dewa. Mesti ngerti mesti ngerti bapakku mesti ngerti dene nek ora ngerti piye nek ora ngerti tabok sisan tabok sisan ora kok tabokno sisan rasakno benar guru Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ratu ning Dewa. Iya ulun Ratu ning Dewa. Jenengmu sapa? Ulun Petara Guru-guru bahasa Inggris apa guru matematika? Jenengan ulun Petara Guru. Jenengan kok Petara Guru apa ora ngono jenengan liyane? Aja kaya ngono kita ki sapa ora katimbalan marak sowan jungring saloka. ora duwe tata krama nggah ungguh karo lenggahing dewa ora usah tata krama dewa saiki padha lali kelawan duk sino hurung dadi jadi-jadi bareng dadi lali akar takok iya iya ngkirke alon-alon wis wengi cepet sithik iki Wei ngerti bapakku apa ora kowe iki sapa teko ngendi paranmu ora ngerti sangkan paraning bapakmu ulun ora ngerti bapakku ora ngerti ibumu uga aku ora ngerti ibuku ora ngerti bapakku ora ngerti dewa do goblok kabeh terjadi sing Heh, wong, Iki piye iki piye kok kira ono bocah kok kamu ora karang kaya ngene iki Kang Semar yo tulung kakang Semar Kang Semar yo tulung yo tulung <laughs> pitik wale <laughs> mangan tahu diolah wale kaya ra metu-metu <laughs> eh parian ki mbok aja ngono sarumu kok ora karwan apa kuwi mau pitik wale kok mangan tahu diolah wale kok ora metu-metu iku anu nyukil calengan kali celengane diwolak-walik oh, ya ora metu-metu dicukil. Ah, ora kuwi, Duk, aja guyon kowe. Ana apa nek ora Kakang Semar iki piye iki piye iki sapa iki sapa kok kaya ngene ngawur kabeh. Mula iki jago ku anyar-anyaran. Iki momong aku ya putuku ya momong aku. Sing bakal dadi jagoning dewa. Weling to? nalika bapakne Janaka karo Dresanala akad ijab kabul dinikahake wis bebrayan sih sinidhiat runtut renggang gula mung gugu omonganing klek-klek banaspati ratuning Betari Durga munggah ning jonggring saloka Betara guru diperintah kudu misahno Janaka dusir ing ngarsa padha bojone Dresanala meteng pitung candra dilarak karo Betari Durga dirapikke karo anake Dirsanala. Jabang bayi urung wancine babar dicempolo mbok ning ati babar. Bayi iki dikletak-letak karo buta-buta. Iki jekuran trimo diuncalke geni kawah Candra Dimuka. Ning aku sing momong sing awati tak jadi ana geni ora mati dirakat apa manake Quran dalail oh malah dadi digdaya. Yo iki bakal nuntut balas goleki pakane, goleki ibune. Iki bakal nentremake wong sing padha lali. Iya iya Kakang Semar, aku pancen salah aku keliru, ora kurang-kurang aku lek ngandani karo dewa-dewa seling kayangan tak sumpah iki tak suci ning bareng kaya-kaya kaya ngene iki. Wis, rasa kakang cangkem kowe. Wis biasa kaya ngono kurang gondok, toke loro tok iki tak ngandani. Mula kowe saiki munggah. Tomonen salamku kekno Bathara Guru ya. Dewa-dewa sing lenggah ning kayangan kono kae kon genahake. Hmm? Sing lali kon eling. Iki kaya ngene iki musibah warna-warna musibah pirang-pirang. Ngerti? Negara dijajah, buta manca negara kowe dorang legi wong. Mundur sithik tak kandhani Gus. Antemi salah. sampun sabar ampun diantemi sik iki rada apik iki dewa niki. Iki dewa iki partene apik iki, mboten ngados partene kok. aku apik nger aku nasem kok nger <laughs> ngene tak kandhani kowe nek pengin weruh mripatmu iki negara dijajah orang nganggo bedil dijajah nganggo kepinteran delon kowe buta-buta manca negara padha turung leketer ning negara dhewe kowe ora legi apa pabrik pinggir dalan ki sing duwe sapa hmm sing duwe sapa sing duwe buta luar negeri rakyat ngemis ning negarane dhewe pirang-pirang market-markete bose wong-wong liya agama. Diomongi turah susuk klitik. niki turahane disumbangaken kangge dana sosial nggih. Nggih, wong barang kritik diwenehke. Ora ngerti dana sosial kuwi mau. Melebune ning gone bose ngono. Lebokake sumbangke ning gone gereja-gereja. ngono ki padha ngece nek wong islam ning dalan bangun masjid ngemis padahal iki, pengemis sing luwih pinter canggih pirang-pirang ora ngerti nek duitmu dana sosial kuwi mau kanggo anak yatim ora dijelaske ora kanggo masjid ora kuwi buta pintere kaya ngono kuwi hmm? Dewa-dewa duitan sementing untuk tanda tangan komisi bayaran rakyat. Eh, eh, eh, bayaran dikontrak waktu sidik dicolke rega mulah ganti liyane meneh. sumber minyak apa kurang gede rakyat Indonesia eh wingi aku teko ngene Mekah Medina sak real entuk 6 liter solar sak real kuwi entuk 6 liter eh lah dalah ah, ning kene liter kok wis 6000 punjul hmm? iya apa ora iya Kakang Semar kaya ngono ki jajak buta-buta kontrak privat urung mancine rembukan dobong anak bangsa dikondo tukaran dhewe-dhewe wis dikontrak wong luar negeri tambang emas tambang perak tambang batu bara bontang samarinda kutai kertanegara wis dintekke buta-buta eh rakyat indonesia mung nandur brambang ora ana regane eh, wis jajal wong kates saka thailand jeruk mandarin wis jajal kunci teko Inggris pitik teko Bangkok bekakasmu wis ora payu rumakno kupingmu kuwi Indonesia wis do ngemis kaya ngene iki jajal wis muni BBM-mu ndak kabeh regamu ndak endokmu ndak gulamu ndak kiai kok ora diundak-undak itu ya wong pasir wong pasir eh wis ngene kowe munggahno elikno dewa-dewa aku tak medun gendong ngomong aku Gus monggo kula derekaken sowan sang yang ibu Betari Dewi Kunti tali broto kalan pundenmu Pandhawa punta dewana kula rasa dewa werkudara janaka bapakmu ya ya wis Kakang Semar ndodo ya Kakang Semar aku ning dhuwur kowe ngisor wis tak muncali Jawa mantra ya sluku-sluku batok nggih kula mau derekaken ya Oh, oh, oh. gimana ini aku? Aduh. Sudah tidak muat tempat. Aduh, bagaimana, Bos? Eh, nolo garing kula mau. Petruk dalem mau. Bagong apa eh, bae. Eh, eh, Kowe ning ngendi? Saya di sini, Bos. Akan ndak kelihatan wajahku. Rada segini sedikit. Wong wong segini kok sedikit le Bagong. Eh, niki gandeng wis jam siji punjul seprapat aku wis kesel saiki <laughs> ayo padha golek rahmat amin Allahumma anak kungger putu-putuku kabeh seksenono bengi iki unek-unek nandarku pengarep-arepku aku arep ngrawaki kakang Semar Badranaya kelawan anak anake nolo gareng Petruk Bagong. Ing pengajak pengangen-angen kuwi sinembadan. Eh, Sang Dewi, kula sampun dugi donga panjenengan. Anggenipun kula pimpin jamaah umroh kala wingi alhamdulillah kaparingan sehat waras nanging bareng wangsul tekan griya ora dipilek ngelu watuk mboten kantenan. Ning demi panjenengan Sang Dewi, kula saged nderek sowan. Nanging udane kok ora leren-leren apa ora golek dukun Sang Dewi. Yo Kakang Semar, udan ora dadi apa. Nek pancen awak Dewi iki niate ditata namung golek ridho, nggir anakku to diwuk. Nyadong dawuh Sang Ibu Werkudana, wah, Prabu Kunti apa? Arjuna nyadong dawuh sang ibu, ngir, putuku sing babar basiki, muga-muga misuk ing pengajap dadi wisanggeni wasipun goniyun." Wasiun kuwi jembar, goniun, kuwi suki, Okay. Kula nekseni Muga-muga anak panjenengan putu ayah panjenengan benjang bagi akan keluarga, jembarakan derajat derajat pangkat rakyat kabeh masyarakat. Amin Allahumma. Milo ingkang sami lenggah sekedhik menika muga enten barokah. Dadesaken tomboning manah umur panjang kula panjenengan Gusti Allah paring kaberkahan senajan taudan ujian eh, regane ora pati larang brambang Muga-muga iso dadi ketentreman Gusti Allah ngijoli rizki liya sing pirang-pirang. Amin Allahumma. Nandar dalu menika unek-unek dalu menika magulan katrima lumantar ndok ingkang sampun. Kaparingaken menika minangka pralampita donga dhateng Sang Ibu Hajah Masruroh ngerawakan Semar Bodronoyo ya jogo goro goro kelawan Wadyabala jadid Sunan jogo niki rukunipun Arjuno Dresonolo, minanghi putra wisanggeni soleh soleha, sak masyarakat ngamarto sak pasir mijen kaparingan keberkahan amin Allahumma amin ya Allah amin ya Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad ya Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hamda zakirin, hamda syakirin, hamda naimin Ya Allah Ya Allah, Ya Rasulullah, Ya Syabdul Qadir Waliullah Assalamualaikum Ya Nabi Allah Anta sahibu raduh, anta babullah Anta sahibul Quran, anta sayyidul anam Biniati soleh, solihah, biniati Ibu Hajah Masrurah hasil makosidana fi makosidi dunia wa dunia wal akhirah Allahumma alif baina Ahmad Mukhtar wa Ika Nur Jannah Akdan mubarokan bidini wa dunia wal akhirah Akdu maimun wa sima'un ala husuli khairiyakun InsyaAllah idha aroda syai'an ayakulalahu hukum fayakun Allah mangfilana dunubana wali walidina wali wa wali muallimina wali muallimina ya Allah sedoyo para kiai kaparing panjang umur sehat waras ilmu barokah ilmu barokah rizki. sedaya para pejabat paring sehat mikirateng rakyat masyarakat umat sedaya para pejuang kaparing keberkahan ya Allah Allahumma yassir latu dan dalika Allah yassir Allahumma yassir umurona ya Allah hasil dan adil jamaah fi makosidina dunia wal akhirah barokah ilmina barokah rizkina barokah umurina Allahumma yassir latu asirina dalika ala Allah Allahumma ya muyassir akuli asir yasir lana kula asir fa inna taisra asir alaika yasir Allahumma ya man la yahtajul al bayani wa tafsir mahtasna ilaika kathiri ya nikmal maula wa ni'man nasir Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir Salimna min adabis sair Wa adkhilna al jannata ala sarir Bisafatil basir wa nadir rahmatika ya arhamar rahimin Agisna ya Allah Agisna ya Allah Aghisna ya Allah Ya Ghiyasal Mustaghisin Ya Ghiyasal Mustaghisin Allah maj'al nabil imanil kamilin wali sholatil abidin wali faradin wadin wali zakat wali hajjana hajjan maul umratan ya Allah mabrurin wa du'ana makbulin ya Allah was'al auladana wa talamidana wa ahlana min al iman wal islam al ilmi al quran

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin makaten moro lenggah sekedhik muga enten barokah, lepat sedaya salah nyun pangapunten sak kathah. Sugeng kundur sehat waras panjang umur. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.